zonas perdedoras que están como desahuciadas desde o punto de vista territorial para as administracións públicas e iso que seguimos sufrindo nesta comarca e nesta cidade, sobre todo na Galiza do Norte, unha humillación por parte das administracións, tanto estatal como autonómica e unha situación totalmente indecente para toda esta poboación que creemos que non se merece este trato humillante por parte da, da administración entón vai nos falar hoxe a última charla o profesor Otón que é un profesor da Universidade de Santiago é un xeógrafo que ten estudado o tema do ferrocarril fai pouco fixo un informe para a Fundación Galiza Sempre eh, reivindicando as cercanías para Galiza e para, en concreto para esta zona de Ferrol e a zona de Vigo Pontevedra e parece no, parece no moi interesante que nos viñera a contar o seu traballo e os seus informes por lo tanto vamos a escoitar e a ver se aprendemos algo e a partir desta última charla pois iniciaremos tamén algún tipo de movilización ou algún tipo de reivindicación para efectivizar todas estas demandas que tanto necesitamos. Este micrófono. ¿Sí? ¿Este? No. Este, este. Sí. Eh, podo, que eu más hablar de pé. Si puedo que encendo este. Sí. Sí? No. ¿ahora? Sí? No. Escoítase? Sí? Sí, ahora. Vale, vale. Bueno, muy bien Pois nada, moi boa, moi boa tarde a, a todos e a, e a todas. Eu vou, vou falar de pé, porque sempre me gusta máis eso, moverme, gesticular, etc. E, e bueno, vou a darvos unhas, unhas cantas impresións. Eh, según falei con Alexandre, pois a miña idea é falar en torno a 50 minutos, ou quizá 55 minutos, e despois, por suposto, eh, estou aberto para, para preguntas e para establecer un coloquio e o, e o que queirades ¿no? hasta, ata onde eu poida chegar ¿no? ben, eh, antes de nada mm, eh, se si me presento brevemente pois direi que son xeógrafo ¿no? vos a mellor non sabedes exactamente o que fai un xeógrafo pero direi vos que eh, sobre todo estudamos o territorio ¿no? estudamos o territorio, a planificación territorial e a relación do territorio desde o punto de vista dunha escala mm, digamos, diferente a dos arquitectos. Os arquitectos tamén estudan o territorio, pero nós eh, temos unha visión a outra escala. Por exemplo, pois a escala de Galicia, a escala de Estado, a escala europea, etc. Entón, creo que somos complementarios e eso é un pouco a miña, a miña o que vou intentar é que sexa a miña aportación. Eh, eu estudei, bueno, estudo o, o ferrocarril e, o, e a mobilidade e os transportes desde hai pois, eh, máis de 20 anos e non os estudo por sí mesmos, quero dicir, o meu interese non é saber como funciona un, un tren, nin como funciona un autobús, non? O meu interese é estudar o transporte en relación co territorio, de acordo? Porque son xeógrafo, polo tanto o territorio é o que nos importa, non? Entón, ides ver que eh, a miña contribución vai eh, estar moi relacionada sempre co impacto territorial e vai a ter en conta as distintas realidades territoriais que podemos eh, senalar. Polo tanto, é unha aproximación eh, territorial, fundamentalmente eh, tamén falando con Alexandre o que me comentaba e me decía era que todas as, os aspectos eh, máis de prazos, de actuacións de obras, etc. do, do ferrocarril aquí en Ferrol e as posibles melloras e das chegadas dos, do, do, do, dos novas melloras a Ferrol que isto xa foi un pouco comentado con San, con San Mau que es o secretario do Atlántico, a que también conocemos. Por tanto, eu vou centrar un poco más en eh, unas cuestiones se hablan de, modelo territorial, de tren y territorio, etcétera, que espero que vos sexan, que vos de interés. Eh, o título, bueno, un tren del século XXI e para Ferrol. Me parece que no hay nada eh, que decir, non é nada que non pensamos todos, ¿no? Precisamos un tren del século XXI e para Ferrol. ¿Y e por qué para Ferrol? Bueno, Pois porque, por desgraza, e isto é algo que tamén levamos dicindo desde hai moito tempo, a cidade de Bisbarra, a comarca de Ferrol, está sendo sistematicamente excluída de todos os planes de mellora do, do ferrocarril en Galiza. No? Eh, hai unha cosa que é sangrante, que é que a veces falamos do ois atlánticos, e resulta que o Atlántico ferroviario só vai da Coruña, Santiago, Pontevedra, Vila García, Vila García Pontevedra, Vigo, non? Entón, o eixo atlántico, se si falamos da autoestrada atlántico, inclúe Ferrol, lóxicamente, pero se si falamos a nivel ferroviario non inclúe Ferrol. Nos creemos que é inaceptable e o levamos dicindo desde hai moitísimo tempo nos nosos documentos. Logo xa vos direi onde podedes atopalos e descargarlos e, bueno, en fin, eh, por activa e por pasiva, non? A pesar de que eu non son de Ferrol, <laughs> sempre dixen que era moi importante, que era fundamental que Ferrol non perdese o, o tren, non? Bueno, eh, antes de máis, algunhas cousas así previas, non? Bueno, pois, eh, como fronto así un pouco das nosas das nosas preocupacións, eh, ademais de, de escribir artigos e publicar en revistas científicas, desde a universidade sempre pensamos que é moi importante eh, ofrecer, digamos, a, a sociedade un pouco que facemos, non? Nós non vivimos nunha torre de, de marfil, estamos en contacto coa realidade Por lo tanto, unha das cousas que máis nos, nos gusta facer é escribir e facer eh, textos divulgativos. No? Entón, sabedes que hai eh, un digital que se chama Praza Portugal, eh, bueno, pues que eh, además está en aberto, o cal nos, nos gusta particularmente porque todo o mundo pode lerlo, e nos, eh, bueno, eu particularmente aquí escribín hai, hai xa algúns anos, 2017, en Galicia, una movilidad insustentable, ¿no? Esto un poco a, a idea que a primeira idea que vos quero transmitir, voy Vou ir falando así desde fuera para dentro, Por qué Galicia é unha movilidad insustentable? Bueno, pues porque el modelo que tenemos es un modelo que está basado exclusivamente, casi exclusivamente no automóvil. E eh, temos un modelo de transporte viario, fundamentalmente, y después, si atendemos al transporte público colectivo, tenemos un transporte baseado exclusivamente nos autobuses, ¿no? es decir, o transporte público, o transporte colectivo que, que temos está baseado nos autobuses, non é de outra forma, só temos un tren decente, máis ou menos decente, no eixo atlántico, pero no eixo atlántico se ferrol, co cal estamos aí no, no tema, ¿no? da Coruña a Vigo temos unhas frecuencias suficientes, etc. Pero que sucede se si nós non vivimos no centro da Coruña, no centro de Vigo? Que sucede se si nós vivimos en, por exemplo, en Arteixo, ou nós vivimos en Redondela, ou nós vivimos en Brión, non? Nos, como chegamos á estación de tren? Costamos moitísimo traballo. Pode ser que tardemos máis tempo mesmo en chegar desde a nosa casa á estación de tren que logo da propia estación de tren cara a outra cidade que imos, non? Eso falo do, da, do eixo a Coruña Vigo, non? Logo, fora dai, é o, o abismo, non? O que temos é pois, un modelo viario, temos un plan de transporte da Xunta de Galicia recentemente feito, no que eh, se apostou única e exclusivamente polo eh, transporte viario, non? autobuses, basicamente. Non? É certo que Galicia ten máis de 30.000 entidades singulares de poboación, eso é certo, non? que é máis da mitad do que ten o Estado español, iso é verdade, a poboación galega está moi dispersa, pero eh, hai formas e formas de poder artellar o territorio doutro, doutro xeito no? sin embargo, optase por ese, por ese modelo eso é un rasgo do modelo galego outro modelo outro feito do modelo galego que nos parece tremendamente insustentable é o feito de que non hai verdadeiras, verdadeiros transportes metropolitanos nas nosas, nas nosas cidades non? isto é unha eiva enorme non hai, non hai maneira de integrar ben os, as áreas metropolitanas por que? Bueno, pues porque normalmente a planificación que se fixo en materia de transportes e mobilidade foi unha planificación feita a escala local. ¿no? por exemplo, eh, Santiago de Compostela ten un PEMUS, un plan de mobilidade urbana sostible. De acordo, Ferrol o a Coruña Povetelo, pero se si non entendemos a mobilidade nunha dimensión metropolitana e comarcal, non facemos nada. Decir, de que nos sirve estudiar o Concello de Ferrol só? Narón está aquí ao lado con máis de 30.000 habitantes e hai un continuo urbano, Ineda, Ifeli, non? Ares y Mugaros, es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Ah, división municipal está superada desde hace mucho tiempo. A realidad no va por ahí, Nos fuimos por ejemplo, a Bilbao y hay un consorcio de, transportes de Vizcaya. y a Barcelona y hay un área de transportes metropolitana. Mesmo ciudades más pequeñas como Granada tienen un consorcio de transportes metropolitano. Bueno, pues lo que, lo que queremos que ten que ser, esto es un problema porque la movilidad de insustentable porque se non temos o transporte colectivo a xente vai utilizar o vehículo particular xa non faremos do rural donde as familias teñen dous e tres coches non? isto saben como todos están obrigados a ter dous e tres coches se si esas persoas traballan non? e aquí en Ferrol tamén hai moita, unha parte importante do, do poboamento da área de Ferrol vive en diseminado, en disperso, en urbano polo tanto, moita xente necesita automóvil particular Podemos decir máis cousas acerca do transporte insustentable, por exemplo, pues, temos tres aeroportos en 150 km. Eso é unha, do punto de vista da planificación territorial, disparante, non? Cal a consecuencia de eso? pues a consecuencia é que o aeroporto do Porto é o que nos está comendo as papas, como decimos, non? Vale, isto por, por ir empezando, ¿no? así, por, por abrir boca. Eh, como isto pues, temos aquí eh, nesta presentación podo ¿no? ou podo pasar os enlaces, pois pues aquí está un pouco explicado todo, todo isto no? eh, é moi interesante <clears throat> tamén pensar en, en de construir un, un mito que é o mito do, do automóvil no? o mito do coche este é un libro que acaba de sair é unha molín que saiu a semana pasada vino reseñado nunha, nunha, nunha revista pero realmente penso que vai un pouco na liña debe ir na liña do que eu creo que ten que ser as políticas de mobilidade non? xoga un pouco coa, eh, coa palabra car en inglés, Car y Armageddon, ¿no? Armageddon sería un fin del mundo y Car es coche, ¿no? Entonces, Carmageddon sería un poco un apocalipsis para <laughs> que nos divisimos si los coches eh, cada vez se multiplican más y toman las nuestras ciudades, ¿no? Entonces, como nos perjudican los automóviles y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Aquí, la traducción inglesa, es un poco diferente, ¿no? Como los coches fixeron a nosa vida peor y qué podemos hacer sobre esto, ¿no? eu creo que eh, de construir o coche é unha das grandes necesidades que temos pero para ir deixando o coche cada vez máis en casa temos que ter un bo transporte público se non é imposible non? Eh, nas políticas de transporte hai o que se chama push and pull non? entón, tirar e puxar se non hai un tira e un puxa se non hai unhas medidas que contrarresten as outras non ten sentido non? Sí. logo tamén cando falamos a veces do, da mobilidade resulta que non nos paramos a explorar todas as posibilidades que hai non? Por exemplo, en Santiago, non sei como está aquí, o sector do taxi é un certo problema, porque o taxi realmente é un servicio de transporte público. Non? Se houbera máis taxis, ou mellor, e foran máis económicos, o taxi podría funcionar como un híbrido entre o coche particular e o autobús, non? É dicir, podría prestar un maior servicio, porque realmente é un transporte público. Non sei se sabedes que en Santiago eh, hai un problema enorme, hai moita xente que está perdendo avións porque non hai taxis suficientes, non? Entón, claro, como, como servizo público, o taxi eu estou a favor de un taxi que dé un servicio público de verdad un taxi do modelo este pues, se cadra o modelo este las películas de Nueva York no que chamas, chamas un taxi coa y e eso es lo más normal del mundo porque no é caro, porque hay moitos circulando y e eso quitaría muchos vehículos da, da circulación si los taxis fueran mm, non mm, taxis se fueran a un precio económico sin duda que eliminaríamos plazas de aparcamento y e sacaríamos muchos coches entonces son reflexiones que hay que que hai que ir facendo non? e chego a outro artigo que xa hai máis en relación co tema da, da, desta presentación que é o AVE en Galicia non? o AVE en Galicia bueno, pues, eh, aquí tamén hai eh, moitísimas eh, moitísimas ideas falsas e preconcebidas e aquí tratamos un pouco de, de desmontar todo isto non? 2015, este artigo ano 2015 e pon, os medios de comunicación de Ferrova monte da entrada en servizo do tren de autonomía de ferroviaria entre Vigo e a Coruña vale, entón eu aquí o que fago un pouco de construir todo iso, non? Decir, bueno, os medios din que hai ave entre a Coruña e Vigo, non? Pois eu vou demostrar que eso non é así, non? Para empezar, eh, que é ave? <clears throat> Ave é unha marca comercial, non é un servicio de alta velocidade calquera. Ave é unha marca comercial de Renfe que lle puxo a un tren de alta velocidade. Sabedes que tamén hai Avant e que hai Albia, etc. Son diferentes tipos de, de trens de alta velocidade, pero ave non é un no hay una terminología correcta, ¿no? Tampoco podemos decir vamos a, hacer las vías do AVE, eso, es un, un Tenemos Tenemos que decir las vías do, TAP, tren de alta velocidad, Pero ven, eh, un tren de alta velocidad que ten cinco paradas en 150 kilómetros, vos xa me si a eso se le puede llamar tren de alta velocidad. porque lógicamente, eh, un TAP no para cada 30 kilómetros, ¿no? Esto es algo que sabemos de una forma muy clara. ¿no? Segunda, y ahí vedes claramente ...lo que os decía, ¿no? está en negrita, veo porque esto está escrito en 2015 y se falo de Ferroa... ...¿qué pone ahí?... O no tren veloz a polarizar ainda más su territorio. ...¿esto qué significa? Que reforza ainda más las ciudades... ¿no? Los tres alta velocidades que van a absorber o crecimiento de todo el territorio para a las ciudades... Que es lo que está pasando en Madrid? pues está pasando iso, Madrid é o nodo central da rede e está absorbendo todo, ¿no? Bueno, pois, eh, reforzos grandes lobos sobre os dois Atlántico, a Coruña, Santiago, Pontevedra de Vigo. Pero que pon aí na negrita? Ferrol, unha vez máis, queda a marxe. Eu, xa digo, non son de Ferrol, pero sempre tiven eh, na cabeza e sempre defendí o feito de que Ferrol non pode quedar a marxe nisto, non? Moitas veces eu predicando deserto, pero bueno, nós temos esa, esa obriga, non? Y aún más alucinante a causa, porque si colledes esas directrices, luego veremos las directrices de ordenación del territorio de Galicia, eh, interpreta o territorio galego a partir de dos grandes regiones urbanas, que son la región urbana las Rías Baixas, con Vigo, da e a región urbana de Golfo alta a Coruña e Ferrol. E que nos dicen las directrices? Las directrices da relación del territorio de Galicia dignos que son espacios densamente poblados y e que funcionan como ciudades únicas, non? É dicir, que unha persoa que vive en Miño podía traballar a Coruña todos os días, que unha persoa que vive en Betanzos pode vir a Ferrol, que unha persoa que vive en Pontevedra vive a Ferrol, que unha persoa que vive en Barallón, en a Coruña, que unha persoa que vive en Sada, en Ferrol. Isto, pois en día, é moi... É o pan noso de cada día. Non, non nos podemos considerar eh, cidades independentes, estamos interrelacionados, non? Entón, Eh, si eso es así, si realmente a Comunidad de Ferrol forman una unidad de funcional, como dimas directrices de formación de territorio, cortar a comunicación ferroviaria y excluir a Ferrol es un auténtico disparate, es decir, é no ten en cuenta las propias directrices de formación de territorio que a propia Junta se dotó no sé si me explico, ¿eh? es absurdo, es decir es é contradictorio que en el mundo. Pero que logo las directrices de formación de territorio también nos di que é moi pertinente poñer en marcha servizos de proximidade ou servizos de cercanías nesas dúas regións urbanas. Léase Ferrol Coruña e Pontevedra Vigo. Entón, as directrices están nos dicindo o que temos que facer, pero o que se fai é todo o contrario. Non se poñen cercanías, nin hai un servizo de tren como Dios manda. Non? Entón, temos un problema moi grande de diseño territorial. Non? E que non sabemos realmente o planificador territorial no sabe realmente o que, quiere... ...no tiene en conta o territorio. Non? Por qué? Por exemplo, plantexase que o a Ferrol. Bueno, está muy bien que o a Ferrol, pero si no va a haber un tren regional que vertebre todo el reino medio, pues, al final ...también está ...es decir, funcionando, no todo vaya a ir para Ferrol ...y va a, despobar... ...y vaya a quitar de actividade que en el contorno ...no no sé si me explico, ¿eh? ...es una dinámica moi perigosa. Pero o problema é que en España, nos últimos anos, eh, pusemos todos os ovos na mesma cesta. É dicir, todo o, o dinheiro, basicamente eh, destinado a mellorar a rede ferroviaria, púxose no ARE. Desmantelaronse trasectos de longo percorrido que eran moi utilizados, moitos trasectos regionais, por exemplo, no Eixo Atlántico fixose unha auténtica animalada, que entre A Coruña y, Santiago levantar vía antiguas, ¿no? es decir, una infraestructura que ya estaba ahí y que se podía utilizar, levantóse para hacer qué? Para hacer una vía verde, bueno, muy bien, para ir un día en bici fin de semana porque no tiene sentido levantar una vía que ya estaba ahí. ¿no? Eh, realmente hay un problema muy gordo de, concepción y de falta de diseño do, do territorio ¿no? Aquí tamén vos falo pois, da, da mobilidade cotiá dos concellos limítrofes, non como vertebrar o territorio a partir de áreas metropolitanas. Na cuarta tamén falaba de que a nova liña é unha sentenza de morte para núcleos como Ordes, Padrón, Pontecesures, Portas, que tamén, atención, se o AVE chega a Ferrol, que chegará, por suposto, que vai chegar hoy en día, o AVE non, o tren de atrocidade, atención, porque se chega o, o tren de alta velocidade a Ferrol pero resulta que pechan automáticamente todas esas estaciones de Neda, Narón, Llobre, Fene, Franza, Ume, tal, tal, tal, No me sé ahora mismo todas de memoria, ¿no? Miño, etc. pues eso es un desastre, es decir, <laughs> vale, teníamos un tren de alta velocidad, bien, pero es que ¿qué pasa co resto del territorio, ¿no? Es decir, y a Madrid está muy bien, pero que a mayor parte da gente que en el día a día es poder utilizar el tren para ir al trabajo o para ir a un hospital esto es o que importa, ¿no? Entonces moitas veces tenemos a sensación, y yo, desde luego, teño a, por completo, de que aquí lo que se empezó fue a casa polo tellado, ¿no? Aquí empezó a mellorar o tren por arriba, decir, por los transectos de longo percorrido por los segmentos de mayor capacidad económica. Dicir, non todo o mundo tampoco puede ir en AVE, ¿no? Dicir, o AVE non é barato tampouco, ¿no? Pero que, además, si no tenemos un buen servicio de proximidade, no podemos alimentar ese tren de alta velocidad. ¿no? Entonces, aquí sería muy fácil ir aquí y decir, no, Ferrol tiene que tener tren de velocidad. Bueno, vale, Ferrol puede ser que, necesite tren de alta velocidad, claro que sí, y no vaya a ser menos que Coruña, que Vigo, que Pontevedra, pero no nos conformamos con eso. Reclamemos también un servicio de proximidade. Reclamemos que o tren vertere a mobilidade diaria, do día a día da xente. Aquí hay condiciones, hay un servicio de la antigua FEBE o SRF que linken cercanías, ¿no? luego las frecuencias hay que verlas también ¿no? Y cómo funciona ese servicio ¿no? Que es un tema que <laughs> nos falta también. Pero bueno, o modelo de proximidades es un modelo que da eh, servizos aos ¿no? Y eh, hai que, que alucinante también que no tiene que ver directamente con Ferrol, pero que me parece increíble, cando falamos movilidad movilidad insustentable este país, y en que tenemos tres aeropuertos y tenemos una red ferroviaria recién, recién renovada y resulta que ningún, de los tres aeropuertos galegos está conectado a redes de ferrocarril. ¿Cómo es posible que se, fa una unha de alta velocidad y resulta que no llegue a de los tres aeropuertos? Esto, es un, desastre, Es decir, ¿esto qué significa? Que no hay mm, digamos, que no hay un planificador que tenga en cuenta el modelo territorial galego. Y esto... Que significa? Pois que se está facendo unha política exclusivamente sectorial. Falta o territorio. Non? Falta o territorio. Se si falta o territorio, falta casi todo, porque podemos ter tres dos rápidos, pero se si os tres non nos levan onde nos teñen que levar, pois falta, falta casi todo. Non? Eh, algún concepto así, digamos, para ir entrando en materia. Eu diferencio moito entre os, os tres conceptos, transporte, mobilidade e accesibilidade. Transporte é un concepto eh, moi duro, non? Pensamos en camións, pensamos en infraestructuras, pensamos en mercancías. Mobilidade é un concepto moito máis amable, moito máis blando. Está vinculado a unha práctica social, aos individuos, a nosa escolla modal, pensamos en bicicletas, pensamos en camiñar. E agora parece que xa está mal falar de transporte e falamos de mobilidade. Todo é mobilidade. Temos que mellorar a mobilidade, a nosa mobilidade, a Dirección Xeral de Mobilidade mudou o nome, antes era a Dirección Xeral de Transportes da Xunta de Galicia, agora é a Dirección Xeral de Mobilidade. Mobilidade é un concepto moi de moda, vende moito, non? Pero realmente a mobilidade é o que queremos. Digo, que é a calidade de vida? A calidade de vida non é ter moita mobilidade, a calidade de vida é ter accesibilidade, vale? Non é máis feliz quen máis se move, é máis feliz quen ten máis cerca o que ten que ter comercio, lecer, ocio, traballo, saúde. Isto é importante, non? Entón, eso entronca moito co concepto da cidade dos 15 minutos, da que tanto se fala, non? Unha cidade de proximidade, unha cidade que sexa compacta, que non fomentemos as cidades en baixa densidade, porque iso é imposible de articular con transporte público. Necesitamos o coche para movernos por unha cidade difusa. Por exemplo, a cidade de Los Ángeles, en Estados Unidos, unha cidade que ten 120 kilómetros de, de extremo a extremo xa me diredes como é posible articular todo iso e en máis densidades entón claro, eh, a escala é moi importante cando falamos do, do territorio e do transporte e a accesibilidade ten en contra o territorio porque eh, non é posible unha boa accesibilidade se o territorio é difuso vale? entón, a mobilidade en sí non, é, non debe ser un fin en sí mismo debemos, debe ser un fin para ter unha boa accesibilidade é dicir, no se trata de fomentar a movilidad por sí, tratase de fomentar a movilidad en tanto en nos permite tener una boa accesibilidad. Pero eso es imposible sin urbanismo, sin urbanismo coherente que nos pone aquí. Y entonces, entón, urbanismo a que hay referencia? A ordenación do territorio, a ciudades sustentables, a ciudades compactas, a ciudades de proximidades. si no tenemos una ciudad bien planificada, es muy difícil que tengamos un transporte bien planificado y claro, antes aquí no se planificaba nada Después, eh, pasan los años y empieza a planificarse un poco, el plan xerais de ordenación urbana pero los planes de movilidad urbana son muy posteriores ainda. Y e por arriba, como sabemos, pues tiene una dimensión municipal, no tiene una dimensión metropolitana. Por lo cual, tenemos problemas muy gordos, eh, eh, ¿no? Eh, Estado español hay una ciudad, que Victoria, Vitoria Gasteiz que sí fichó un plan de movilidad urbana en paralelo con un plan xeral. Planificou o crecemento de novos barrios ao mesmo tempo que planificaba a rede do tranvía. E isto é unha boa práctica. Isto é unha boa práctica, pero por desgraza isto aquí non non está non está pasando, non? Logo tamén eh, algunhas ideas tamén que é máis importante hoxe en día o espazo ou o tempo como se miden as distancias si, sí, a importancia das distancias pero cada vez máis o que medimos é tempo e diñeiro non? é dicir, A nos o que nos importa non é se temos que ir a un sitio non nos importa que ese sitio este eh, moi longe o que nos importa é que cheguemos rapidamente e que non nos coste moito dinheiro por que é tan importante o tren? o tren é moi importante porque o tren de todos os medios de transporte é o medio de transporte que nos permite eh, aproveitar mellor o tempo sí, aproveitar mellor o tempo no tren podemos dormir no tren podemos mirar pola xanela, no tren podemos ler, no tren podemos escribir, no tren podemos mandar un correo electrónico. Podemos facer prácticamente o mesmo que na nosa casa no tren. Mentras que, bueno, sabedes que no tren hai, por suposto, moitos trens hai máquinas de bebidas, de cafés, hai un lavabo, cousa que non que nos autobuses pois máis complicado, non? Entón, de todos os medios de transporte o tren é o máis cómodo e ademais ambientalmente é o máis sostible Por lo tanto, a mí, particularmente, non me importa que o meu trayecto dure máis en tren que en autobús. Eu si teño a opción de ir en tren, en que tarde media hora máis ao meu destino ou unha hora máis, vou a preferir o tren. Non? Porque no tren sei que aproveito o tempo. Entón, o que nos importa hoxe en día é iso, é o tempo. Que facemos con o noso tempo? Non? Decir, non se trata tanto dos kilómetros, sino do, do tempo. Non? E logo, en relación cos usos do solo, una idea fundamental, que os decía, los transportes siempre tienen que estar relacionado co urbanismo. Estas son las New Towns inglesas, las ciudades de nueva planificación que se fan para des o Gran Londres. entonces aquí lo que se plantea é unha grande cidade central, pero na periferia otras ciudades pequeñas conectadas por trens eh, de cercanías. Esta es una imagen eh, perfecta. Aquí, las ciudades central ten unha poboación de 58.000 habitantes. Non se busca que as cidades crezan moito, non. O territorio equilibrase con cidades medias e pequenas, non? E fanse dúas cidades satélite que serían unha poboación en torno a 32.000 habitantes cada unha. Isto é o que nos di a boa estrategia de ordenación de territorio. Cidades pequenas, cidades medianas, ben comunicadas e con calidad de vida. Que é o que estamos facendo en España? Pois, conseguir que Madrid sea un, auténtico monstruo urbano, Un monstruo urbano que cada vez crece más y que se come todo lo que tenga alrededor, ¿no? Entonces, esto es un problema porque el territorio, ese grado de polarización territorial, comentábamos antes, ¿no? Al final parece Perú, parece Lima, Madrid parece Lima, ¿no? Claro, esto no puede ser O territorio vertebrese es de esta manera, Con asentamientos medianos y pequeños y bien comunicados eh, con vías, con vías aquí que aquí plantease un eh, ferrocarril de cercanías, ciudad central, ciudad periférica, pero también un ferrocarril intermunicipal. Vale, Esto é un ejemplo de planificación do territorio y e de urbanismo ao mismo tempo, Cosa que aquí en Galicia es auténticamente ciencia ficción, ¿no? ciencia ficción. Ou outro exemplo tamén, non falta eh, irse tan tan podemos irnos ainda más atrás no tempo, Y e esto es una cosa que a mí no caso de Ferrol siempre me gustó mucho porque la estrada de Castela, la famosa carretera de Castilla de Ferrol, tiene una pinta de ciudad lineal, non? decir, ten unha pinta, eh, tiene un aspecto de cidade lineal, é un desenvolvemento urbanístico lineal en torno a esa bella estrada, non? E a cidade lineal de Arturo Soria, que era un visionario no século XIX, realmente era eso era una ciudad lineal vertebrada con tranvías... O tranvía hasta lluvia non? Exacto, o tranvía hasta lluvia ¿no? Fixadevos o que era a cidade lineal, non? Entón, esa cidade lineal pois, eh, sería un corredor a partir do cal se urbanizaría o territorio donde teríamos frecuencias cada 3-4 minutos no tranvía no? entón, ningún, ninguna vivenda estaría a máis de 500 metros dunha, dunha estación de transporte público no? e isto está todo inventado o sea, isto de, de finais do 19 quero decir, non hai non hai que romperse moito o coco non? fixarnos aí na nova sección con un viario en tranvía, con arbolado, isto está todo, eh, está inventado xa, realmente o que hai que facer, non? Aquí tedes outro, outra vista. Que é o que nos estamos atopando hoxe en día? Pois a contracción do espazo en función do tempo. Este é o que vos comentaba antes. Eu si vou de Santiago a Londres, tardo 2 horas e 5 minutos e vou por 100, 101 euros. Bueno, 101, a veces incluso moito menos. Desde Santiago. Desde Santiago, por exemplo. Pero, si vou de Santiago a Negueira de Muñiz, tamén podo, logo el Ferrol, eh? <laughs> eh Negueira de Muñiz, sabedes que eh, bueno, un dos eh, dos concellos máis extremos de Galicia, que xa, la, xa en Asturias, Negueira de Muñiz, fixades 3 horas e 24 minutos y 298 kilómetros. estamos moito máis de Santiago, moito máis cerca de Londres que de Negueira de Muñiz. Y a nivel económico, eh, topamos billetes muy baratos. Entón, isto é é un problema bastante gordo non estamos eh, nun sistema lóxico non? cando podemos viaxar por 20 euros a Frankfurt e resulta que viaxar na era de unir nos costa 50 ou 60 ou máis, porque se temos que ir temos que alugar un coche porque non é transporte público e que algo está fora O papel do ferrocarril é fundamental nesa contracción espacio-temporal. Que é o que fai o ferrocarril? O ferrocarril o que fai é eh, alterar por completo o, o territorio, non? É dicir, acerca territorios que teñen boa accesibilidade e alonso os que non o ten. Tamén se falaba antes de territorios gañadores e territorios perdedores. Os territorios que teñen ferrocarril son territorios gañadores. Por exemplo, no caso de Francia, fixadeos, isto que se chaman isocronas, non? A isocrona das eh, dúas horas chega a Nantes, chega a Leá e chega a Lille, e chega a Moulouse, chega a Besançon, a Lyon, Isto é unha contracción brutal los o espacio pero o espacio no está igualmente eh, igualmente accesible si nos imos a las 6 horas veredes que Niza, por ejemplo, sí pero luego todo este valeiro que hay por aquí o a Bretaña francesa o toda parte de Alsacia, Lorena está excluida de esto Bueno, o caso de Ferrol es igual Ferrol sería como este de aquí ¿no? en Seral, Galicia es así y e Ferrol dentro de Galicia más excluido ainda ¿no? lo que ya sabemos periferia periferia la periferia. Aquí otro mapa mm, de transporte público para acceder a las estaciones de tren en eh, la región de París, Bueno, pues, eh, evidentemente que está en verde ten boa accesibilidade e o que no está en verde está, está condenado, Este é un mapa que me gusta mucho es un mapa del Imperio de 1912 e dibuja as isoconos desde Viena y e desde Budapest. A periferia del Imperio Austrohúngaro, en toda a parte de actual Ucrania, etc., está en azul oscuro, mientras que todo lo que estaba en torno a Viena era o corazón del imperio, Viena y Budapest. Esto siempre fue sempre así, realmente eh, esto que está pasando pois pues, pasou, pasou sempre, non? Hai un recurso en internet muy valioso que se llama Cronotren que eh, pues permite calcular y ver, visualizar gráficamente eh, impacto do tren o territorio. Entón, eh, vos poñedes eh, o lugar de partida ...y seleccionar es a horas de viaje... ...y representamos ...hasta dónde podéis viajar... ¿no? gráficamente, el mapa ahí Madrid, por ejemplo... ...hasta dónde podéis viajar en 5 horas ¿Mm? fijaros desde Madrid a Martín pues eh, viajar a todos esos lugares que están sobrados de, de amarelo que o que se ve en Galicia <laughs> o es atlántico pero no se ve Ferrol Y luego ¿no? Y luego tampoco, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero si seguimos explorando, temos eh, máis mapas non? este outro mapa a ver se chegou o ao que quería poñer eu desde Ferrol, si, sí, está aquí eh, si, sí, este é o mapa de, de Francia desde París eh, tamén fixaremos como hai unha parte do territorio que está excluído Finlandia tamén desde esta cidade que pasa? que hai eh, illas territoriales que quedan muy bien comunicadas. ¿Esto que significa? Que o ferrocarril conecta estas ciudades con esta, pero todo que en lo medio é lugar un espacio donde el tren pasa y e no para. Esto pasaría si, por ejemplo, se falla una traducción de Ferrol, pero se fecha os servicios intermedios. Non? Ferrol tenía muy boa accesibilidade, pero ¿qué pasa con esto de aquí? Que no ten. Es curiosísimo, porque esto está tres o cuatro veces más cerca de esta localidad, de Contiomaqui esto de aquí está mellor a 20 kilómetros mientras que esto está a 100 pero sin embargo chegase antes desde este sitio que está a 100 que desde este sitio que está a 20 entonces, eso que pasaría si al final triunfa un modelo de alta velocidad? Santiago, por ejemplo ven o corredor y aquí o caso de Ferrol ¿a dónde onde ir en tren en 8 horas desde Ferrol bueno, pues ahí aparece sin nada a dónde se puede ir, ¿no? Pero claro, son muy horas, ¿eh? Pero horas Asturias... ¿no? Eh, en Fede, sí, pero él de, no incluía... Vía estreita. Eh, en cuatro horas sale surrealista, porque hay muy pocos sitios a los que se puede ir. Realmente no salimos de Galicia. Es decir, una cosa alucinante. Y dentro de Galicia tampoco se puede ir a todas partes, ¿no? Si seguimos calculando ...y tenemos en horas, zonas fixados, en dúas horas só podemos hacer isto desde Ferrol claro, estes mapas son clarísimos ...y en nunha hora pues prácticamente casi nada de feito a Coruña tardamos un hora y veinte, entón eh, en unha hora e e, e chegase de Madrid a Valladolid ...en nunha hora chegase de Madrid a Ciudad Real pero desde Ferrol no llegamos ni a Coruña ¿no? Entón, bueno, eu xa non sei como se puede mostrar más claramente la marxinación, no? De, realmente, pues, esto lo sabe todo el mundo y sabe lo que no ten que saber, pero la realidad es que Desde Madrid en tres horas y sabemos a dónde podemos ir, ¿no? Bueno, pues a una cantidad de sitios enorme, eh, Cuando hablábamos de alternatar na y y esta era una de las ideas que, que quería eh, tomar aquí como media idea fuerza, é esa idea de que o no es sustentable, no es un tren eh, a nivel territorial ni a nivel social. ¿no? Hay un autor que se llama Germán Bell que eh, analizó todo esto y tengo un libro muy conocido que se llama España, Capital París. Por qué este título? Porque eh, sabemos todos y todas que Francia es un país muy centralista que diseñó su red de transportes a partir de París. España copió ese modelo. España copió ese modelo. modelo de España es ese mismo modelo. O kilómetro cero está aportados solo do Sol y a partir de ahí se organiza toda la red. Por lo tanto, el chamalle o un España capital París, porque realmente se tomó un modelo de París, ¿no? Y pone esa noria ahí que es una metáfora del do sistema radial que tenemos en España. o ven eh, en la versión catalana, con kilómetro cero. Todos los caminos llevan a Madrid. Eh, como dicen antes, eh, esta imagen como unha imaxe que a mí gusta moitísimo, ¿no? y e demuestra un poco o desenfoque que ten, o desenfoque que ten a administración pública, non? Eh, a esquerda, un tren de alta velocidade e a dereita, un tren de velocidade normal, non? Eh, no tren de alta velocidade, un viaxeiro e no tren de velocidade normal, unha morea de xente, non? Bueno, isto é o que está, o que está pasando, non? É do, do famoso cómico Ferran Martín. Aquí tenes o, o, bueno, o, o enderezo, non? De, nas redes sociais desde o punto de vista de do, do punto de vista ecologista os ecologistas falan directamente de estafa social que ruína o ferrocarril. No? Bueno, e que é certo, realmente, eh, a nivel social, o AVE non xenera igualdade social. E a nivel territorial, pois, o que fai o AVE é o AVE, o modelo de xo AVE é desordenar o territorio, no? polarizar, centralizar máis o territorio. Esto es muy curioso porque este señor, Juan Ramón Rayo, es un neoliberal absoluto, es una persona que defiende unas ideas muy neoliberales. Es decir, adelgazar al Estado, todo lo que se ponga. Pero mismo para las personas de ideología neoliberal, <laughs> ni siquiera ellas entienden o, o el AVE no rentable, pero sí un negocio para algunos. ¿no? Claro, él di las administraciones públicas gastaron más de 50.000 millones de euros en financiar tan megalómana obra pública. Bueno, pues eso, hasta gente neoliberal critica o, modelo, ¿no? Esto é muy curioso. O propio Jean que es un catedrático de economía, <coughs> publicó eh, este tipo de, reflexiones, reflexións, ¿no? que sale un subtítulo do, do artigo, ¿no? Cuando la economía no importa, auge y esplendor de la alta velocidad en España. Cuando la economía no importa, es decir, no importa, porque lo único que importa es el proyecto político que es o de alta velocidad llamado AVE. ¿no? una ministra, y esta ministra era ministra del gobierno Zapatero, no era del gobierno Aznar, del gobierno Rajoy, Magdalena Álvarez que dijo que eh, con el AVE estamos haciendo España con hilos de acero. Esa frase yo creo que da una idea exacta lo que es o proyecto ¿no? También o falamos ao para aquí. En España las constructoras moven muitísimo y tienen muchísima influencia. Cuando se acabó de facer todas las autovías la península, España había que seguir con co mismo sistema, decidió ser AVE para todos, ¿no? AVE para todas as capitales. porque Les una unha forma de seguir alimentando un mismo, o mismo modelo económico, ¿no? un modelo basado en la obra pública, ¿no? non más de no en sectores ao mellor moito máis interesantes, sino seguir con mesmo modelo, non? Esta ya la eh, que podedes ver si es a Madrid, en la Puerta do Sol, o ixe las carreteras las estradas radiales, en Un lugar do se saca fotos selfies, pues esto es o, de todo. y esta es una imagen que saqué desde mm, creo que era Torrelodones, donde se ve Madrid a ¿no? Si los oficiales ven esto que se ve aquí, esta mancha es Madrid, ¿no? Entonces Madrid aparece ahí como una urbe eh, dinámica, una urbe ganadora, una urbe mundial, ¿no? hay libros últimamente que, que falan de Madrid de C. 12 millones 12 millones, falan de que van a chegar a 12 millones Ese concepto territorial no es un concepto lógico, entonces, deberíamos tener esto en conta. ¿no? Eh, por eso yo siempre digo que o tren de alta velocidade pues, eh, desordena el territorio, ¿no? aporta dos sol, o kilómetro cero, otra vez. Este libro, que creo que también é una referencia un pouco sobre, sobre estas cuestiones Madrid es una isla, el Estado contra la ciudadanía, y luego xa paso a cosas que fixemos con compañeros Este artigo está feito con co profesor Rubén Lois, eh, está firmado por los dos. Y aquí era un artículo que nos publicaron en una revista italiana sobre las políticas de infraestructuras en España y la integración de sistemas metropolitanos, definiendo, viendo, visualizando cuáles eran las áreas ganadoras y las áreas perdedoras. y realmente, eh, aquí tenéis esas áreas metropolitanas en, España, bueno, si lo fijáis aquí, pues en Galicia tenemos ese eixo con Atlántico, claramente, pero a Coruña Ferrol forma unha unidade non? a Coruña Ferrol son un espazo funcionalmente cohesionado o modelo eh, ferroviario de España bueno, este ni siquiera é o ferroviario este é o modelo viario non? da época de Carlos III non? ten en Madrid o centro e logo ramifícase houve unha polémica moi grande en ese momento entre o sur e o norte de Galicia non? os do sur querían o camiño real porque decían que tiña máis poboación pero gañou o norte porque Ferrol tiña o arsenal tema fundamental non? e a Coruña era a sede da audiencia máis mapas, máis centralismo e xa chegamos un pouco a outras cuestións o ferrocarril de Galicia, en concreto o famoso Ramalillo eu non vou aquí a falar desto porque xa estaremos cansados e cansadas de saber cousas do, desta liña e además creo que xa falou mal desto e bueno eh, unha cosa moi interesante que, que chamou moita atención é que se vos achegares a esa ponte de, de Betanzos sacares esta foto unha vez vos cortas as travesas son de madeira son de madeira por favor, son de madeira isto é unha cosa que non, que non se explica non? onde está a, a renovación onde está o diñeiro para as infraestructuras non? agora tamén se nos di que se van a dedicar casi 5.000 millóns de euros a renovar eh, o tren galego ferrocarril galego pero veremos a ver cantos deses millóns de euros van a vir para, para a liña de ferrol ¿no? facía falta un compromiso xa ¿no? isto non é, non é, non é unha broma non? Decir, mesmo a seguridade está comprometida eu creo non? eu non son técnico en ferrocarril pero desde logo isto non me tengo a pinta non? hoxe en día que os trens sigan circulando por este tipo de, trabeco de vías basadas en travesas de madeira pois a verdade non, non me parece lógico non? Eh, esto forma parte un pouco do informe que fixemos para o Parlamento Europeo que nos encargaron a través da Fundación Galiza Sempre a través da Fundación Galiza Sempre e que eh, despois tamén presentou o Bloque Nacionalista Galego eh, bueno, de feito tivemos unha reunión coa, co, co executiva do, do BNG para presentar isto nos reunimos con todo el mundo, ¿no? cualquiera persona que quiera que nos descontemos o modelo de ferrocarril que queremos, pues nos adiante, ¿no? En este caso, pues foi o, foi e, aquí diferenciamos un poco pues, entre dos tipos de ferrocarril, o ferrocarril convencional y e el ferrocarril de alta velocidad. ¿no? Dentro do ferrocarril convencional hay tres subtipos, o suburbano, o cercanías, o media distancia, o regionales, e o longa distancia o longo percorrido. ¿no? É importante tener esto presente porque hablamos de da millora de tren, tenemos que saber de qué tren hablamos, ¿no? Por ejemplo, para Ferrol, ¿qué pensabas que sería interesante en esto? Suburbano, media distancia, longa distancia o ven alta velocidad? Podemos decir todo, ¿vale? Pues nos vemos todo, ¿no? Podemos quererlo todo, efectivamente, pero eh, son cosas diferentes, ¿no? O ferrocarril de cercanías eh, un ferrocarril eh, de ámbito metropolitano con frecuencias muy cadenciadas cada 5 minutos, en hora punta, incluso menos pues, si, si se pode o media distancia é eh, para un trayecto de 100 km, máis ou menos, 75 entre 300, paradas cada 20 30 km, e a longa distancia xa é varios centos de kilómetros. ¿no? Entón, bueno, tamén para pensar que tipo de ferrocarril queremos. Que queremos aquí? Queremos ter trens de cercanías na ría? Sí. Queremos ter trens con a Coruña cada media hora, cada 20 minutos, también, ¿no? Pero si queremos tener ese estrés, ou no eses estrés no parar en todas esas estaciones, Tenemos que sacrificar alguna, ¿no? Por ejemplo, podría ser Ferrol, Pontedeume, Betanzos, a Coruña, son con esas paradas. Pero, por medio, tenía que haber paradas la red de cercanías, ¿no? No sé si me explico. Todo está jerarquizado. ¿no? Porque, desde luego, si tenemos un tren de y que llega a Ferrol, ese tren no non a parar en Pontedeume, porque non porque no ten un tren en cabeza, eh, ferrocarril de alta velocidad pues, diseñado para 250, máximo 350. Por lo tanto, o es atlántico, difícilmente se puede encargar a ¿no? porque las velocidades que obtén mm, no pasan de 200 y pico kilómetros. ¿no? Es decir, hay quien que es velocidad de alta, ahí hay eso, entre alta velocidad, velocidad de alta, bueno, un poco cosas así de este, este tipo, ¿no? de socar con las palabras. ¿no? el tiempo de desplazamiento en vehículo privado las principales estaciones ferroviarias de, Galicia. ¿no? que hay dos Galicias, ¿no? Y si vos fijáis la comarca de Ferrol, eh, aparece un color más bien oscuro, es decir, más bien anaranjado, ¿no? que contrasta absolutamente con el resto del corredor atlántico. ¿no? Corredor atlántico en verde, incluso Ourense. Ourense aparece como una isla territorial. ¿no? ¿Qué pasa con Ourense? Claro, que Ourense está a 50, 40 minutos de Santiago y está a 2 horas de Madrid. Entonces, claro, en los mapas de accesibilidad Ourense aparece mm, disparadísimo, ¿no? Ourense es un, hub, ¿no? un, un, de comunicación. Antes era Monforte, en Galicia, ahora es Ourense. Monforte empezó a caer en picado y ahora es Ourense. entonces claro, Ourense está muy bien situado, pero Ferrol aparece pues realmente mal, ¿no? igual que todo Oriente de Galicia, ¿no? Y E a foto la derecha es muy interesante, porque, fijaros esto, eh, esta foto me parece fundamental, porque es que representa o, debate que, hay y el caos conceptual que, hay ¿no? porque sabéis que se hizo un estudio informativo de da chegada do tren de alta velocidad a, a Ferrol Que pasa? Que é un espazo moi densamente poboado e onde unha vía de alta velocidade teria un impacto paisaxístico e ambiental brutal. Entón, eso está aí no conservador. Pero, eh, este é a Casa Consistorial de Cambre, non? Podía ser a Casa Consistorial de Neda, de Narón, de Mugardos, de Fene, e <coughs> fixaremos o que pon ese cartaz, non? Non ao trazado do ave, tren de cercanías xa isto é o que a voz da, da xente, non? creo que esto es lo que a xente quere, non? A xente non quere un ave, a xente quere ir ao traballo en tren Y no e, e, e que utilizar un coche de viaje, ¿no? Todos de vez en cuando, tenemos que ir a Madrid, claro que sí, pero bueno, para ir a Madrid pues, hay muchas formas de ir, ¿no? Podemos ir no coche, podemos ir no avión, podemos ir no tren, tardando un poco más. Que cambia nuestra nosa vida si a Madrid tardamos 4 horas en vez de 3, non? Ahí tenés o alcalde de Vigo que está obsesionado coa variante de Cerdeiro, ¿no? para gañar unos cantos minutos, ¿no? Bueno, pues, eso, ¿no? Xa sei que hubo una reacción muy fuerte desde Ferrol, logo falaremos eso, ¿no? Y e con razón. Los eh, medios de comunicación eh, falan incesantemente visto. Eu fixen algún barrido las redes sociales y e polo, por internet, Y e, bueno, tampoco vos voy aquí a abrumar con, con cosas que xa sabedes porque as leenes e porque todo el mundo ha estado tanto esto, ¿no? cómo eh, se reclama desde distintas instancias pues, un servicio de cercanías en lugar un AVE. Que luego ese servicio de cercanías o mejor, no sería cercanías, sería media distancia reforzado, tres cada media hora, por ejemplo. No puede ser, no podemos tener un tren cada cinco minutos a Coruña. No sé si me Perdón, hay diferencia entre cercanías y proximidades? No. Proximidades es a palabra galega para cercanías. Igual que rodalíes es a palabra catalana para, para cercanías. Básicamente, un poco así, ¿no? Pero claro, eh, no tiene sentido que de Ferrol a Coruña pase un tren cada 5 minutos. tiene sentido que pase un tren cada 30 minutos o cada 3 cuartos de hora. ¿no? ahí habría que ver qué tipo de tren. Un tren de media distancia. ¿no? Eh, información do, do, tren ¿no? en, en la campaña electoral en el país, eh, han, han decidido dejar morir todo lo que no es AVE. Bueno, pues eso es lo que pasa está en de las estas que quedaron sin servicio en, Galicia. Un caso muy curioso es el de Padrón. Padrón tiene dos estaciones. Ten una estación tradicional una vía antiga que está pechada y donde vai todo el mundo. Una estación pechada con viaxeros. Y luego tiene una estación abierta, que é a alta de a kilómetros, en la que non vai ninguén. ¿no? Entonces, é curioso porque hay una estación nueva que no se utiliza y luego está la estación bella que sí se utiliza y que está pechada. Núcleos de cercanías. Eh, aquí no me está Japón, ¿eh? porque eh, bueno, es previa, era la época en que Feria era diferente de, de Renfe, ¿no? pero si los fijáis, está casi, en casi todas partes hay cercanías. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Qué, pues qué pasa? ¿Que somos de segunda división o de tercera? ¿O ¿Qué creo que pasa aquí? ¿no? Ahora sí que parece que eh, en 2027 din que van a apoyar los servicio de cercanías en Galicia. Veremos si es verdad, ¿no? Veremos si es verdad. É siempre sempre clamorosa exclusión de Ferrol, no? Cuando se pasa do século XIX al século XXI, pois Ferrol sigue quedando sistemáticamente marxinada, no? A liña de alta non chega hasta Ferrol. y a AP9 tardó sangre, sudor y lágrimas en que llegase a, Ferrol, no? Entón, sempre, sempre o mismo, no? Sempre a mesma, a exclusión. Los medios de comunicación, pois, pues, eh, no saben qué decir, no? realmente está tan claro que, esto es insostenible que utilizan pues todas estas estos titulares, ¿no? Viaje de hace 112 años, de Ferrol a Xove en tren 3 horas y 15 minutos, por lo menos había sido foi gratis. Ahora falo de Fede. ¿Qué pasa co Fede? Bueno, co o que pasa es que eh, desde mi punto de vista mm, no me interesa o potencial o se está tomando decisión de desenchufarlo poco a poco. Yo estoy equivocado, pero no pasa revisor. eu coñezo bastante a realidade de FEBE porque también tengo familia mm, política en la Marina de Lugo y e allí realmente el tren de vía es é muy importante para vertebrar los espacio entre Burela, Viveiro, Foz, Ribadeo ¿Y e qué es lo que observo? Lo que observo lo que me di a xente de ahí la marina es que se suben un tren y e no pasa revisor Entonces claro, si no pasa revisor no se venden billetes si no se venden billetes las estadísticas que din que no hai ser, ¿no? Mesmo o alcalde de Ribadeo, anterior alcalde, Fernando Suárez, lembro que fixera un viaje dos equipos equipos de fútbol de Ribadeo a Viveiro cando xogaron entre sí para reivindicar ese tren de, vía vías pero a realidad es que las máquinas son muy antigas que se estropean que el servicio vaya peor que estamos sabemos aquí que pecharon muchísimas estaciones que ahora hay un peligro claro de que este servicio poco a poco se vaya deteriorando y desde un punto de vista es posible que vayan dejando morrer No sabemos ¿no? aquí os servizo que tenemos una ría chamán de cercanías posibilidad, ahora veremos algún, algún mapa ¿no? isto a, jornada de hoxe en la que estamos aquí Y eh, otros comentarios más, ¿no? Eh, pues eso, este xa un poco un pouco bestia, ¿no? Millor, non? pedindo unha ponte directa sobre as rías, non? en plan San Francisco, Golden Gate, ¿no? Bueno. tú quizás es un pouco excesivo non? ou eses proxectos ou proxectos na Escola de Camiños da Coruña de facer tres pontes unha da Coruña a Sala, outra de Sala a Ares me parece, e outra pola ría de Ferrobal a ver, son cosas mellor un pouco disparatadas non? pero a xente o que quere é solución non? porque o transporte por, por estradas sabemos que non funciona ben moita xente queda tirada autobuses que van cheios, autobuses que non aparecen non? non en Santiago hai moita xente que, que viaxa en autobús, lóxicamente, alumnos, non? y alumnas y siempre me contan que tienen un problema enorme con los autobuses porque a veces no pasan otras veces van cheos y no ponen refuerzos, en fin, que no que no puede ser por autostrada, no exacto eh, o mismo también, otras noticias o, um, <laughs> Faro de Vigo este caso eh, el a peaje de la primera falta de tren cuenta con 17 viajeros por día laboral casi el triple que el un y ferro. sí, sí, claro, pero que a y ferro están a 60 kilómetros en Pontevedrerigo están a 19 km non? pero bueno, as cifras se encaixan non? e o número de direccións por estación xa é tremendo non? aquí vedes eh, Monforte ten máis direccións que Ferrol claro, que se non hai oferta como vai haber demanda non? que ao final é tan sincero como iso se non hai oferta non hai demanda fixaremos, eh, en verde media distancia e en vermello longa distancia fixaremos, caso de Ourense a casi a mitad dos viaxeiros son de longa distancia. Caso de Vila García, o 100% dos viaxeiros son de media distancia. Caso de Ferrol, media distancia, casi todos, non? Entón, pues, que é o que, o que realmente demanda a xente? Media distancia, non? Bueno, no caso de Ferrol, se fixéramos un zoom, veríamos que aproximadamente é o 30% a longa distancia e 70% media distancia. Por lo tanto, a xente de Ferrol utiliza o tren fundamentalmente para moverse por la comarca. Algo que es esperable y que es lógico, ¿no? Lo que pasa es que es tan pequeño que no <laughs> que no se ve, ¿no? artículo artigo no que explicábamos a problemática da movilidad en Galicia, bueno, pedagogía, por pedagogía no falta, ¿no? Es decir, nos esforzamos en, en facer un poco de, pedagogía, bueno, isto solo por aquí, por se queréis leer. E logo chegamos a outro tema que a mí me, <laughs> me mucha pena, ¿no? E que hablábamos antes también acaba de ser un libro publicado sobre os tranvías de, de Ferrol ¿no? vale, en ese país pois pues, somos tan non sei, tan especiais que no ano 71 en Barcelona celebrábase como un éxito que desaparecía o tranvía a quen se lle conte cando hoxe todo o mundo quere tranvía ¿no? bueno, pois pues en Barcelona no ano 71 apareceu este cartel que é alucinante, ¿no? decir, pensade que nos anos 70 eh, os Países Baixos xa estaban de volta os Países Baixos xa eh, estaban potenciando o transporte público dunha forma clarísima a bicicleta, a peatonalización e en España estas cousas sea, non en España, en Cataluña que é a vanguarda non? é unha das comunidades autónomas máis desenvolvidas de, do Estado non? entón eh, fixádenos non? Eh, realmente estas imaxes que, que tamén nos, nos evoca moita nostalgia e estas imaxes agora mesmo que nos dera poder recuperar poder ter este servicio non? e era o que nos decía antes como se alimentan as estacións de tren as estacións de tren alimentanse con cercanías e con tranvías se ires a Francia en Francia casi todas as cidades de máis de 100.000 habitantes teñen un servizo de tranvía un metro lixeiro Le Mans, por exemplo, tiño o ano pasado nun congreso Le Mans é unha cidade pequena, non ten máis de 100.000 habitantes, pois ten un sistema de tranvía que vertebra bastante ben a cidade e que comunica a estación con, cos principais puntos de mobilidade, co hospital, co centro da, da vila, o normal, non? o normal. Entón, a combinación de proximidade, tren de proximidade con tranvías ou eh, metros de diseños, pois nos dá esa capilaridade, capilaridade que é o concepto, non? a capilaridade territorial. Entón, o sistema de, de ferroviario en España ahora mismo solo ten aortas, venas aortas, ¿no? que é a vena máis, creo que é a vena máis, máis importante, ¿no? pero non ten capilaridade. E, e claro, a capilaridade é fundamental, sin capilaridade non pode circular o sangue polo sistema. ¿no? Eh, aquí houve tranvía, en Ferrol, non estamos falando de, de cosas valeras, houve tranvías, sabedes, pois pues eso, aquí tedes un, hai un tranvía en Portanova no ano 59, non? A millón estéticamente nos parece un pouco arcaico, pero, bueno, eh, a estética é unha cousa, e outra cousa é a funcionalidade. Tamén unha investigación que fixemos con un profesor francés eh, sobre os tranvías en Europa, descubrimos que na maior parte dos países europeos do norte, os tranvías eh, non son moi modernos, os vehículos, pero teñen un servicio moi bom. Mentres que no sur de Europa Estoy hablando de Italia, España, Portugal. los tranvías son muy modernos, son muy caros, pero no ofrecen un servicio tan bueno. Es decir, que moita fachada, moita apariencia, pero poco servicio. ¿no? Eh, una de las cosas que más chama la atención, por ejemplo, si ides a mí una vez que estive en Bruselas, chamaba muchísima atención. Subes a un tren belga y eran trenes bastante bellos, ¿no? Dices, tío, isto é capital de Europa, subo un tren y el tren, bueno, muy antiguo, antigo, pues sin embargo había tres cada, cada 10 minutos a todas partes y funcionaban muy bien, ¿no? Entonces, al final los usuarios lo que queremos ese servicio, no queremos ir un tren último modelo, último grito, ¿no? Aquí otro otro ejemplo, en este caso la costa de y en la Plaza de España, de Ferrol. Eso estuvo ahí ¿no? non un invento. ahora o quedaríamos por ter esto ¿no? E que pregunto eu é, tan difícil poner en marcha esto? ¿es tan caro, ¿es tan difícil? por que non se fai? Non? Bueno, non se fai porque hai unha serie de intereses aí. Eh, cales son eses intereses? Bueno, habría que, que entrar en detalles. Non? O que si vos podo dicir, e isto é un caso que se estuda a nivel mundial, que a cidade de Los Ángeles eh, a principios do século XX tiña unha rede de tranvía excelente. E foi unha asociación entre as empresas de neumáticos e as empresas petroleiras as que se uniron, compraron fixeron unha OPA hostil, <laughs> compraron una compañía de tranvías, desmantelaron un servicio y e pusieron las grandes autostradas que ten esa ciudad. Y e a partir de ahí pues, xa se puede entender todo. ¿no? automóvil es un lobby muy poderoso y e en España tamén, decir, hai moitos postos de trabajo que dependen del automóvil, ¿no? Entón, eu aí o deixo, ¿no? Agora, eh, a modernidade dunha cidade sobre todo por, por, a súa funcionalidade, a nivel de mobilidade e transporte público, personalidade, etc. No? Todo, pues, é unha, un tema importante. E lembro que cando eh, foi o bipartito en Galicia, entre 2005 e 2009, fixerase un estudio informativo dos posibles tranvías na Coruña, Santiago e Vigo. No? Bueno, non, non Ferrol, pero bueno, por menos alguén pensou la posibilidad de poner algún tranvía, metro ni serio, ¿no? Sería desechable que eso se, retomase, pero como digo, ni está ni se espera. A Xunta de Galicia non ten para nada en la cabeza la política ferroviaria, ni carrileira, pues, eh, o sea, ni tranvía, ni ferrocarril, o único que, que pensa é no, autobús, ¿no? Outro, outro exemplo, que moitas veces estas imágenes las asociamos con, con, con atraso, con, época, con épocas pobres, etc. Pero es que hoxe en día es todo o contrario. las ciudades más dinámicas, las ciudades más modernas, teñen isto. Estive un hai pouco en Italia, en, en Cerdeña, en Cagliari, Cagliari ten, ten trolebuses, trolebuses modernos, eh? trolebuses modernos, pero estive en Vancouver, en Canadá, que es una ciudad mundialmente famosa pola súa política de sustentabilidade e ten trolebuses, trolebuses modernos, claro, entonces yo creo que hay que, ir pensando en esto en, dar la batalla solo por polo tren, que por polo tren, desde luego, pero para vertebrar as áreas urbanas o interior, dar a batalla porque vuelva un transporte público eficiente. Y e ese transporte público eficiente no puede basarse en los autobuses, ten que tener en cuenta los tranvías. A nivel de planificación territorial, eh, en Galicia temos a directrices de ordenación territorial territorio de 2011 y e aquí, al final la transición, eh, años antes da eh, establecimientos de da autonomía en Galicia curiosamente fíjese este plan director territorial de coordinación de Galicia que é, desde nuestro punto de vista e isto teño comentado con, otros compañeros un documento bastante interesante ¿no? E que tenés que pensar que está feito no ano 79 79, e e ni siquiera existía a Xunta de Galicia estaba, estaba empezado ¿no? Eh, Estatuto de Autonomía Galego de ano 1981 entón, eh, xa no 79 interpretábase a realidade galega desta maneira vedes eh, o que pon aí un bueno, non vos fato, non vos fato, non? Básicamente, sistema industrial terciario pero que ese sistema industrial terciario era todo o Golfo Ártabro Coruña Ferrol ¿no? Esto, xa, o sea, este modelo territorial esa, esa idea de ter integración total en este, en este sistema urbano xa vende aí dice, ni siquiera hai algo ¿Qué hace este inventar? que se está inventado. ¿Qué hace movilidad ¿Qué hace conectividad? Que eso es cada vez más una región urbana integrada. ¿no? Entonces, mismo esto, que es un documento de preautonomía, se o vía, xa o claro, ¿no? Y e esta este mapa es las directrices de ordenación del territorio de Galicia. Esto es do ano 2011. Como vedes, pues, sigue na misma na mesma Aparecen dos grandes regiones urbanas que son con el Ferrol y vigo Pontevedra. Aquí porque tenemos que también pensar é que tenemos que deixarnos de localismos. ¿no? En Galicia somos, mm, temos un problema bastante gordo los localismos. Entonces, eh, bueno, caso de Vigo Pontevedra es moi evidente, ¿no? pero bueno, calquera localismo yo creo que non axuda nada. Tenemos que pensar un territorio en clave galega y o territorio en clave galega es este. Ferrol Coruña van unidos, Es inevitable unidos, ¿no? Non ten sentido pensalos independentemente. As directrices de relación do territorio de Galicia tamén nos falan disto. ¿no? Transporte marítimo. Bueno, que pasa? Que por mar, o mar é bastante bravo, no? O mellor isto non é moi factible. Pero este é un pouco o esquema que temos, ¿no? Tamén en Ferrol había lanchas que levaban pasaxeiros de toda a vida, ¿no? Agora como están, ¿no? Más ben turísticas, ¿no? Non coñezo os detalles, pero Antes a xente que a traballar en, en lancha desde Era transporte público. ¿Qué pasa? Que eso es algo mm, pasado. No, pues, hai muchísimas cidades que tienen transporte, por ejemplo, Ámsterdam, en esos Países Baixos, y tienen un servicio de, barcos que funciona muy bien. Vancouver, en Canadá, tiene un servicio de barcos increíble que está integrado con autobús y con tren. Con un solo billete puedes coñer barco, coñer tren, coñer autobús, bus, tranvía, todo. Claro, aquí estamos, pues, los luz, simplemente, ¿no? Directrices de ordenación del territorio de Galicia, agregado urbano, ¿no? Fisarios en vermelho, agregado urbano. Si ves su agregado urbano, tan solo hay una pequeña discontinuidad entre Miño e Pontedebre. Pequena, eh? Tampoco muy grande. O resto de todo un continuo urbano. Y, atención, línea. azul ferrocarril de cercanías. Esto dio nuestras directrices de ordenación del territorio. Vale, entonces, ¿qué? ¿Qué se fichó de esto? Pues nada. E como ...o otro outro de das directrices de ordenación del territorio. ¿Qué se de esto? Nada. En qué consiste esto? Consiste en dedicar eh, ...parte parte las infraestructuras que se existen a corredores dedicados a mobilidade grande, bicicleta, camiñar, etc. ¿no? E o que nos dí tamén as, as, as directrices é que si potenciamos o ferrocarril de cercanías, todos estes núcleos en torno ás estacións de tren, a partir de aí debemos densificar as edificacións. ¿no? Es decir, no, o que fagamos a partir de ahora urbanismo non, non debemos facer o mal, temos que aprender dos erros. Entón, densifiquemos densifiquemos o uso residencial, poñamos máis vivendas y que densas los entornos nos las estaciones porque eso vaya a dar no hay una ordenación supramunicipal claro si hubiera una ordenación supramunicipal podría hacerse mejor esto es, o que nos digas directrices insisto, o directrices no son muy boas pero que si se fijase o que digas directrices viviríamos en un mundo de película, ¿no? Es decir, sistema intermedio de centralidades metropolitanas esas centralidades metropolitanas tenían nuevo transporte público y a partir de ahí urbanizaríamos aquí teníamos Ferrol, Nerón, Narón Neda, Fene, Cabanas Ponte Pontedeume, Miño bueno, densifiquemos a partir de ahí construyamos en torno a y estaciones y luego deixemos el resto del territorio más libre, ¿no? como aquel modelo las ciudades británicas satélite, ¿no? con espacios verdes por lo medio densifiquemos en torno al transporte público y no intensifiquemos en torno a, los espacios baleiros, ¿no? intermedios. O territorio galego, claro, es que bastante complicado. ¿no? Isto é o Golfo nuestros tamén, de la da y e salimos aquí, isto é un, <laughs> ejemplo de lo que, es un caos. ¿no? Decir, aquí tenemos poboamento tradicional, aldeas tradicionales que xa perderon a súa forma, crecimiento a partir de vías de comunicación y e luego tenemos las grandes urbanizaciones. dos últimos anos en baixa densidade ¿no? claro, isto é moi complicado manter isto en funcionamento no, no territorio ¿no? a estación de, de Febre a antigua Febre en Subenarón por exemplo, pues, eso, en entón, torno a esa estación prioricemos o crecemento urbanístico ¿no? bueno, non sei se me estou pasando de tempo en, intentarei ir parando en 10 minutos un cuarto de hora para que logo fagamos un debate, se si queredes non? unha cousa tamén moi interesante no caso de Ferrol que demostra que si se puede, ¿no? Pero Yes We Weekend ese, ¿no? que cuando pasó esto... que fue una desgracia para la comarca de Ferrol, o accidente de la plataforma Discovery Enterprise, reforzaron sus servicios de ferrocarril ...y a gente utilizaba más el tren ...y sí que se pudo facer si se pudo facer ahí... por qué no se puede continuar con esa política ¿no? Es decir... Em, por qué? Pues, lo sabemos pero dos desgracias siempre sacamos aprendizaxes ¿no? eso, no quiero dejar de lembrarme de esta desgracia que fue la plataforma Discovery País. eh, También Tener cercanías o bueno, aquí ya aparece Ferrol como nos dice, en galego decimos proximidades, en español cercanías Ahí aparece Ferrol en un informe que fixera corrección sobre ellas, que ten unha división de, bueno, de ferrocarril muy moi activa ¿no? si nos hemos caro Carlos terreno, eh, entramos en la web de Renfe y buscamos cercanías. cercanías hay dos tipos según Renfe, de ancho ibérico y de ancho métrico. Ancho métrico eh, había que tener había que tener en Galicia de Ferrol a Ribadeo, que luego continúa Carerún. ¿no? Vale, hay tres núcleos de cercanías de ancho métrico en Estado, Cartagena, Ferrol y León. Y hemos aquí a propia Wikipedia, consultámosla, y vimos que Cercanías Galicia, Posibilidades Galicia, en Relevo, é un servicio en trenes interurbanos que dá servicio a ciudad de Ferrol e las comarcas de Ferrol e Ortegal. Esto es lo que nos diría o servicio de cercanías. Bueno, seguimos y vemos eh, un diagrama da rede de cercanías. Yo aquí, como non vivo esta barra, esta comarca, pois pues, no turno de debate gustará me escoitar o que vos pensades acerca de este servicio. No? Eu penso que que un servicio que cada vez funciona peor ¿no? y que a veces tiene frecuencias que no son muy, muy elevadas. Creo que entre las 9 y las 12 de la mañana, por lo que vi, no hay demasiadas frecuencias. ¿no? Pero, como digo, no non vivo aquí, no por tanto no sé Solo sé que fumo alguna vez y falei con algún de estación o con algún factor y dijeronme que pronto iban a fechar las extracciones que cada vez había menos extracciones Bueno, este o, logotipo y esto es lo que tenemos trens muy pequeños, trens eh, que se verían con cierta frecuencia, con bastante frecuencia, y un servicio bastante, bastante deficiente. ¿no? A prensa, como siempre, nos regala estos titulares que son un poco tremendistas, pero que en el fondo, si esto es verdad pues, refuerza las teorías estas de antes, ¿no? a teoría de que hay un proyecto ahí de ir Morrero morrer tren, acordamos? Horarios solicitados, Ferrol lluvia bueno, pues, eso, ¿Y donde son las cercanías, sí, no está mal la frecuencia, pero no son las verdaderas cercanías. Las cercanías, cercanías tienen cadencias de 5 o 10 minutos. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos tramos de las 13 hasta las 14 20 que hay una de 20 sin trenes. Esto muy cercanía no haber. ¿no? Y así, ¿no? podríamos seguir. O revés, exactamente igual. <laughs> Este titular también me gusta porque fala los vecinos fantasmas. ¿no? Bueno, pues eso, si no hay revisor, si no se venden billetes, no hay estadísticas. Las estadísticas dicen que no hay viaxeiros, por eso son viaxeiros fantasma. Esto interesa a alguien que esté eh, que mm, pensando en desmantelar o servicios. si no hay estadísticas, no hay sellos, por lo tanto los informes vamos a ir que la línea no es rentable, que no se utiliza y por lo tanto en algún momento podremos decir no hay deseos, pechamos. no pero la realidad es que los deseos están, lo que pasa es que no se contan. El país de las estaciones fantasmas. Bueno, Pablo González, el periodista que sabe mucho de, ferrocarril, y bueno, pues dio claramente, ¿no? Claro, con este sistema, al final, <laughs> ¿qué tenemos aquí? Que las cercanías Galicia, que las únicas cercanías que Galicia son las de Ferrol, pues son las únicas junto con Murcia que eh, decrecen, pero que de Murcia decrecen un 2,5 o pero que de Galicia, a de Ferrol, decrece un 32,5. Entón, claro. por qué aumenta tanto de Santander? Eh, pois pues non sei, supoño que reforzarían o servicio non, non, non, los servicios, me parece sí. incorporaron a antigua e e. sí, sí, sí, incorporaron la Bella Fede e, sí. Eh, volvemos otra vez lo mismo y ahora vamos a ver qué pasa con Coruña queremos, estamos en Ferrol y queremos ir a Coruña, ¿no? pois temos un tren a 5.53 que chega a Coruña a 7 vale, vamos a ver, é bastante cedo, pero bueno, hai xente que necesita este tren para traballar 8.40, 14.40 17.42, 20.36 5 eh, servicios o día cantos autobuses hai? moitísimos máis canto tardan estes trens? pois pues, unha hora 22 minutos unha hora 22 minutos a ver, eu dicía antes que o tempo do tren é un tempo productivo pero cando te levantas ás 4 da mañá non vas a estar unha hora e media no tren non? quero decir todo ten un límite non? son moi poucos servizos non? e é que en Galicia realmente eh, pois hai moita mobilidade entre as cidades é unha das características que, que, que ten o noso país que hai moitísima mobilidade interurbana pero en to, entre todas as cidades eh? entón eh, a maior relación claramente entre Pontevedra e Vigo pero despois as seguintes relacións son a Coruña Santiago e a Coruña Ferrol. Ferrol está aí, é dicir, é unha das cidades que máis mobilidade eh, ten, tanto de orixe como de destino. só o un porcento utiliza o tren. Exacto. Ferrol, sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Aquí tedes pois o, o fluxo diario promedio, non? Coruña Ferrol aproximadamente 6.915 persoas diarias. Agora ven o premio de consolación. ¿no? que é o bypass de, de Betanzos sin Festa. Bueno, o Ministerio de Fomento anuncia que vaya a hacer un bypass y e, eh, todos sabemos en qué consiste esto. Pues vaya a suprimir la estación de Betanzos sin Festa e vai a hacer que o tren enlace a vía de Coruña con Palencia co ramal, famoso ramalillo famoso, Entón, o tren non vai ter que, que invertir a máis, é como facía antes, non? Íbamos a, a, a Incera, a Coruña, chegamos a, chegamos a Betanzos sin festa e logo saímos na, no sentido contrario. Bueno, todo isto que vai a supoñer un aforro duns minutos, nada máis, non? Xosé Carlos Fernández, que tamén o conhecemos moito e que temos falado con él, e etc., pois, tamén, no ano 2003 tamén se preguntaba que é ese tren a Coruña Ferrol, non? Bueno, A todo esto eu dirigí una tesis de doutoramento con un profesor francés de un rapaz que se llama Mateo Varela Cornado una tesis que está disponible en la red sobre la gobernanza del ferrocarril en Galicia y e en esa tesis estudiamos estudia Mateo todo isto, que se alguén a quere pues, unha tese académica de 500 y e pico páxinas donde está todo recollido muy interesante, un trabajo académico muy interesante y e esto xa é a bomba, a bomba total, no Oscar eh, Puente publica este, este mapa y claro, esto en Ferrol eh, cae como un tiro, normal. Estamos 15 de abril de 2025, 15 de abril de 2025, y publicase este mapa. Un mapa <laughs> que llamamos un mapa de la ¿no? donde aparecen todas esas ciudades gallegas a Ferrol y en donde o que se nos di que se vaya a licitar la relación de estudio informativo complementario para lograr, la regulación departamental da variante de la A variante de Cerdero. ¿Qué la variante de Cerdero? La variante de Cerdero es ese tramo de está azul que, no caso de facerse, eh, faría que de Vigo a Madrid se tardasen unos cantos minutos menos. ¿Qué pasa en la actualidad? Los trenes que van de Vigo a Madrid van por Pontevedra, pasan por Santiago y vuelven a Orense y Madrid, no? fan este recorrido. Es cierto que los mapas... bastante volta, bastante, bastante, bastante, bastante volta. Pero en Santiago hai un bypass, con Carlos xa non entra na estación. Pero é que ademais en tempo son, me parece que 12 ou 13 minutos, quizá algo máis, non? Bueno, pois para aforrar eses 12 13 minutos vaise facer esta variante de Cerdeo, non? que costa unha millonada, porque unha gran parte desta variante vai ir por un túnel baixo a Serra do Subido. Eu teño a miña dúbida de que se vai a facer. <laughs> Tamén o falaba moito con Mateo, co, co, co rapaz que fixo a tese, e o que se está vendo que os gobernos do Estado van dando largas, van dando largas porque claro, Abel Caballero é un actor moi importante, ten moita, moita forza, foi ministro de transportes, non? Entón, claro, el fixo da variante de cerebro a súa bandeira, non? Entón non lle din que non, non lle din que non, pero van adiando, van adiando, e non o sei, dubido que se faga, dubidamos que se faga, pero polo de pronto, aí está o mapa, e aí non está Ferrol. Entón, se si vedes a reacción da xente de Ferrol, pois, bueno, é tremendo, ¿no? Estas son capturas de pantalla de X, antes Twitter, ¿no? E son capturas, non, non fixen ninguna selección, fixen dúas pantallas, unha e dúas. De todos estes comentarios, solamente hai un que non se refire a isto, é dicir, eh, bueno, todos falan do tema de Ferrol, todos son sempre de Ferrol, Agasul, non? Agasul. Bueno, xa tedes aí, ¿no? Eu non vou a ler isto en en alto, entre otras cosas porque hay algunas expresiones malsonantes, ¿no? Algunas sí que se puede leer. Por ejemplo, Ferrolterra, población en torno a 200.000 habitantes, siglo XXI, tren siglo XIX, gracias por nada. Esto o este señor. Este, este señor o esta señora, una vez más Ferrol abandonado. Bueno. Arriba, soy de Ferrol. ¿Sabéis el ministerio dónde está? Vergüenza Ferrol es más grande que otras ciudades de Galicia y ni los mapas aparecen. Seguimos incomunicados por el norte, Ferrol siempre ha esquecido. En Ferrol seguimos abandonados, no pasa nada. En elecciones vendréis a pedir el voto. Ferrol también existe, ¿eh? Igual conectamos con el resto de Galicia es mucho pedir. Bueno, todo así. Eh, esto es una muestra, ¿no? Que la gente realmente la se ¿no? Y hay un clamor. Creo que es que estáis aquí estáis todos y todas muy mentalizados, pero que ahí está, es decir, no, va hace falta eh, escarbar demasiado para ver que la gente está indignada ...y con razón. Con razón. ...y en estas estamos, no esto lo que, tenemos... Esta noticia también da, ...no y bueno, a ver qué pasa, ...no no sé si puede... si puede pasar algo. Ojalá que pase algo, pero no lo sabemos, no Desde luego... Eh, ...los políticos chegan hasta onde chegan. Pero se a ciudadanía non se, non se moviliza, complicado. Ahora, se a ciudadanía realmente se moviliza e reclama e sale a rúa, eu creo que é moito máis fácil que, que as cousas melloren. Non? Bueno, sábado terminando, como vos comentei, eh, nos levamos bastantes anos publicando sobre, sobre este tema, e entón eh, aquí pues, poño para ampliar información, por si vos interesa. Todo isto está en red, en abierto, gratuito, así que si queréis ampliar información, pues por ejemplo tenéis esto... que es un capítulo de, libro que escribí que titulé... El modelo del tren de alta velocidad ferroviaria en España, ideología territorial y megalomanía. Bueno, esto está en aberto, se si tecleades eso, buscades o meu nome Idealnet e en la red de todo. Este otro... texto que me encargaron dunha publicación da Generalitat de Cataluña sobre a gobernanza das infraestructuras de transporte. Esta é a tese de, de Mateo Varela, que nos dixen, foi o alumno que, co, co orientei, eh, bueno, está, eso, como vedes aquí o, o outro profesor era Jean-Pierre Wolf a tese está defendida na Universidade de Toulouse pero está en español eh? o sea que non está en francés, está en español entón, si teclades iso tamén en Google o nome de Mateo 3, etc tamén a conseguides baixar en PDF e está en español o sea que son 500 e pico páxinas que realmente son digo que hai e ademais entrevistou a todos os que tiña que entrevistar mesmo entrevistou a, a Eter Vázquez que era bastante difícil de chegar a ele pero ele conseguiu ¿no? pouco aí como, como Jordi Herber ¿no? que chega a entrevistar a, as persoas máis difíciles ¿no? eh, este outro tamén, este fíxeno con, con Mateo precisamente, a política viaria de ferroviaria da Xunta de Galiza 2005-2022, é dicir, a era Feijó, no? moito ruido e pouca mobilidade. No? Moita carretera, moita autovía, pero pouca mobilidade. Mapas da publicación, algún texto máis así de fondo sobre o tema da, do decrecemento energético, máis publicacións, Ou este outro, por exemplo, publicado tamén por Mateo, por mí mesmo, e polo profesor francés, sobre as liñas de grande velocidade e os impactos na relación do territorio, o, o caso de Galicia, de que eh, aquí sempre plantexamos o mismo, non? plantexamos esas, esos espacios urbanizados e a necesidade de ter un transporte decente. Non? E este outro, que aquí xa vai moito máis ao tema que nos interesa, fixadevos, que está publicado no ano 2003, 2003. fue eh, foi o ano no que eu defendí a tese de doutoramento. Estamos en e 2025. Pasaron 22 e años Eu tengo 50 años Levo a mitad de mi vida <laughs> falando sea, Xa, no ano 2003 escribí esto Pero que hai outro que publicaron en año 99 que vai la dar a matraca con este tema. Eh, esto, también una tamén comunicación que llevamos Mateo y e yo mesmo eh, sobre el ferrocarril no Golfo en esta presentación hay datos, hay mapas, bueno, foi unha presentación que vamos a un congreso eh, que hubo en... donde fue este congreso en... creo que fue en... sí, en Toledo. Eh, poníamos un poco representábamos o espazo de estudio, el estudio demográfico estudo demográfico, la ciudad de das Rías, ese proyecto de Albalat, que seguro que coñecedes. Em, bueno, o mismo, ¿no? analizábamos a línea Ferroviaria, Ferrol Coruña, decir, esto está publicado y republicado en todas partes y cualquiera persona que tenga interés puede encontrarlo ¿no? Entón, pois, pues, por pola nosa parte, eu non sei que podemos hacer, ¿no? <laughs> es algo último que vos ponen. un caderno, ese caderno que nos dicen que nos publicara a Fundación Galiza sempre, que lo podedes encontrar en, internet también gratis, ¿no? En un repositorio de repositorio Universidad de Santiago ...chamarse repositorio Minerva y nada, simplemente tecleando pues o, título ...y la web de OSC... ...también o, tamén o un cuadernillo de 50, 60 páginas... que ten este prólogo ...y donde analizamos distintos elementos que, que creemos que son fundamentales ¿no? Mm, por poder podríamos seguir moito máis porque el tema é eh, enorme, é inabarcable, é... podemos entrar a falar moito máis. Pero bueno, igual é mellor deixalo aquí e que haxa un pequeno debate, se si queredes, ou non sei, o que queirades. Bueno, sabes, padecemos una situación dicente e humillante que se prolonga no tiempo y e que algún día ya estaremos remate. yo quería che agradecer la charla, fue muy pedagógica, muy interesante y e creo que muy fructífera fructífera para todos y e todas nos y bueno, eh, alguna pregunta? no sé si podéis responder a todo, eh, que tampoco. tampouco... o meu sencillo é, eh? é eh, mercadorías Sí, eh, no tema das mercadorías, como sabedes, pues, bueno, aquí o problema está tamén no ancho de vía, ¿no? O tren de alta velocidade eh, non é, digamos, compatible realmente coas mercadorías, ¿no? Entón, o corredor noroeste vai por vía ibérica, ¿no? Entón, aí hai un problema. Sabemos que que hai que se avanzou moito no corredor noroeste, pero temos moito camiño que andar. Aquí sí que se está traballando no acceso ao porto exterior de Ferrol, eso sí, pero el problema es que cando se despois que claro, problema é que non que se non se sale en ningún sitio, si se non hai estructuras porque el corredor noroeste sale polo Miño. Entón, o noroeste atlántico tenía que ir hacia Villareito y luego subir por, por Ourense, por Ferrara. Entón, el ancho de vía es un tema clave, porque o ancho de vía, ahora mismo AVE galego está en vía de ancho ibérico, non está en ancho internacional hay ahí y eh, adicten que cambiar ese ancho de vía en algún momento. Pero el modelo del tren del español encima es un tren pensado en los, los viajeros, no en las mercadorías. Solo 4% vai por de mercadoría. es un país que tiene una tasa muy baja de, transporte ferroviario. así Así todo, el tema de las mercadorías para nos eh, un tema que nos pilla un poco más longe, nos centramos más en los viajeros teño que decirlo eh? Eh, e o tema da conexión con Porto tampouco falaches No, no, no, porque xa digo que me centrei máis no, no, nos, nos non? porque tampoco... a ver a nuestra investigación sobre todo vai centrado... no tren de, de viaxeiros ademais, si entro en los temas de las mercadorías entro melón xa que que se nos vai ¿eh? pero bueno, es un tema también fundamental porque ...los portos si no teñen conexión a rede ferroviaria non valen para nada Eh, Paco, quería intervenir. Boa tarde. Eh, eu estou totalmente de acordo na visión que tens sobre a cuestión dos chamados FAPE. Non? Efectivamente, un dos factores básicos foi o negocio dos grandes constructores. E iso, vamos, vino con claridade. Pero o problema en política é que cando un goberno fai un diseño Hidalgo e se ti estás pedindo unha cousa 50.000 veces que ti que moderniza un ferrocarril en Galiza eles ven un proxecto dese tipo despois de presionarlos de que desde todo punto de vista e non é o teu proxecto é o deles eh? bueno, dito isto a mi chama a atención que ninguén faga alusión a un traballo ímpro que se fixo no Parlamento Galego xusto cando houve un momento crítico que evidenciaba que nos estábamos quedando, que nos íbamos quedar a marzo, eh? e xusto no momento que se empezaron a facer os aves a Sevilla, e xusto no momento en que o goberno de Felipe González eh, tiña o proxecto declarado de fechar todas as líneas de ferrocarril como foran rendibles, conforme ao criterio de las de rentabilidad en 1995 o dictamen do Parlamento, non? No Parlamento Galego. Si, eso está no noso un estudo, no, pero é que aí colaboró todo o mundo. Sa, sa, sa, os sindicatos, os partidos políticos, todo. Sí, sí. E aí había un diseño de ferrocarril non megaloma, sí. non, megaloma, non? Eh? pero sí eh, eh, que estruturaba a Galicia coa red actual sí. eh, en uns parámetros que para mí era, vamos, se aquero se cumplise era un equilibrio fundamental e que daba un ferrocarril convencional, pero de moi boas perspectivas Pero que pasa? Que efectivamente a Xunta de Galiza, aparte de non ter competencias, pois pasou tamén olímpicamente do tema. E cando en Madrid comeza o debate da organización de ferrocarril con aves, pois claro, está escollido entre a nada eh, e a actuación. Bueno, creo que os mapas dan a entender que é a primeira vez que Galiza non que non marxe da organización ferroviaria pero con un diseño desastroso desastroso sí, sí. ¿Ah? No, no. Esto, pero é que conveniente que a xente se que non nos regalar no, que tamén o mapa quedaba en branco sí, aquí, sí. Eh? Todo o século e dentro do Ferrol é que xa é de espanto pero é de espanto eh, primeiro porque a marxinalidade de Galiza que é e, e Ferrol parece que dentro de Galiza tampouco é Galiza Eh? E despois hai unha serie de, de comportamentos que non vou entrar neles que foi de boicó absoluto a que se fixese nada. Eh? A que se fixese nada. Por iso, eu creo que temos que ter moito cuidado con que decimos sobre as cousas. Porque, por exemplo, se hai paz, efectivamente é o que escolle o goberno. Tiña tres posibilidades. Sí. Se ve que hai unha que era máis grande e que arreglaba máis as cuestións. Pero decir que eso es un sucedáneo, pero dentro dunha actuación que ao final será global ou non é, ou non vale para nada. Entón, é sou os que penso que temos que defender un ferrocarril convencional adecuado ao século XXI, compatible eh, para mercadorías e para viaxeiros, con cercanías, medias distancia, e pois algún tren de longo percorrido que pode de aquí a Barcelona, a Madrid, a onde sea, pero vai ser un ou dous. Isto eh, eh, non vai ter máis capacidade, vai ter capacidade para o que son as frecuencias cotidianas e diarias. Non? E despois, o tema do FM, a ver, eu penso que a nosa sociedade ten que empezar a responsabilizarse de si mesma. É unha vergonha, non xa o funcionamento disso, é o trato que dan a todo. Eh? Eso está controlado desde Asturias. Eh? Con unha infraestructura en Asturias que está tamén anticuada, pero vamos, anos luta nosa. Eh? Con os servizos anos luta nosa e temos que aguantar ante que a megafonía estea controlada desde Asturias o que se te queixa sabe que o señor chama usted non sei onde a ver, bueno, pois pues eso é de competencia autonómica se se quere claro, claro. Eh? ainda que xunta non aquella en ese momento o goberno español si que estaría disposto sí, sí. a tevelo outra cosa é que condicións que aí que teria unha, unha negociación dura pero iso é a única solución que ten unha empresa ferroviaria galega sí, sí. que xa a xunta pudo montar en vez de pagarlle realmente 500 millóns de pesetas como le pagou durante anos por manter catro de contrato programa de, de Trenzinei ¿no? entón, a ver, eu creo que non só é un momento gravísimo crítico ¿no? aquí inda que xente pense contrario vai haber menos dinheiro ¿no? e nos, nos estamos quedando sin nada e non pedimos loterías pedimos unha cousa normal aceptable eh? e por último vamos a ver o de o del Cerdedo eu espero que o goberno que tiña tres dedos de frente como para investir aí eh? mil ou mil quinhentos millóns de euros mentras nós estamos sin nada claro, non? e además cando ten unha solución ao alcalde moito máis eficaz e moito mellor para os vigueses eh? que solamente o terror que hai aquí a falar ninguén se atreve a expresar ainda que o goberno ahora empeza a actuar nesa dirección como é lógico a de vostede a liña do Miño esta Ourense que eso, con 700 metros de euros coloca vostede estupendamente ben e xa os vigueses poden estar tranquilos que salen para Madrid sin pasar por Santiago e ademais a mane o problema fundamental de Vigo que son as mercadorías ah, que é increíble unha cidade industrial e que a súa pseudo-burguesía non abra a boca en esa dirección eu pois estou espantado non? bueno, entón creo que vamos ter que ter moito fino <coughs> centrar ben os temas e, eh, e ser perseverantes, porque vai ser difícil, eh? incluso esas cousas que parecen así de coña, eh? que fan unha actuación como fixeron entre Lugo e Urense vai ser xa para nota. Eh? Para nota. Ora, temos que, efectivamente, isto non dá xa merecía, que eh, é inexplicable. Eu creo que Mateo falaba contigo na tese, verdad? Na tese de doutoramento. Bueno, non me acordo. Lembrome que te entrevistaba, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, os de Cambria un. Para se podo decir que ah, desaparecido o tema do estudo informativo desapareceu a reivindicación. Entón, a mí me dá moito que sospeitar. Sí, sí. Francamente, con sinceridade. Bueno, Efectivamente, bueno, eu quero deixar constancia do, do gran trabajo que se fixo desde el Parlamento de Galicia que fixestes. No informe está recollido todo eso, Eh? Pasa que, bueno, aquí por razones de tiempo no non fixen alusión porque tampoco estaba falando las políticas, digamos, da gobernanza, ¿no? pero toda a razón do mundo. y había unha unanimidade de todo o Parlamento, que o los os asentes. Do resto dos temas, pues, estou completamente de acordo. Bueno, Papu, a ser época de, de debate entre nosotros, se ha pasado. eh, pero estoy eh, muy de acuerdo con la a palabra perseverar a mí no me gusta nada la atención de los limones de eh, un poco acostumbrado a perder creo que a gente que estamos aquí y estamos acostumbrados a perder y queremos perder y sabemos que se puede ganar, ¿no? eso para empezar En segundo lugar eh, veces gracias a a Miguel Pazo Sotón porque ti perteneces a Universidade de Galega non eres a Universidade Húngara ni americana, ni nada e a Universidade ten moita costumbre de encerrarse no seu misma e eh, tedes que ter unha posición moito máis activa moito máis beliserante eh, e eh, tomar partido entón que te venhas aquí a Ferrol e que públicamente se pongas a idea as túas ideas e dos teus colaboradores e máis me parece muy, de por Por mi parte, pienso que falta una cuarta conferencia, aquí que es, ¿por qué algo eh, tan claro como que has expuesto, que pienso que estamos todos de acuerdo, ¿no? Llevamos tanto tiempo eh, sin resolverlo, ¿no? Eh, es la más causa ¿no? de que nos guste tanto reinventarnos y resolver problemas que todos vemos claramente. esa, ese aspecto sociológico, y político, en una Galicia con 314 eh, eh, concellos, dos cuales eh, centros nos 5.000 habitantes, con ese localismo que has apuntado, con ese cartel, ¿no? Con no sé si era de cambio, pero me da igual, porque aquello lo viví bien, ¿no? bien porque me tocó declamar no Ministerio que estaba pasando non? Vicente, estamos en eh, período preelectoral e non podemos loitar contra 5.000 alegacións non? é dicir, é dicir fácil unha conferencia que de alguna maneira mostre eh, o camiño a o camiño o cual ese tren eh, que vai un lado a outro ten que pasar moitos accidentes geográficos pero sobre todo moitísimos povos parroquias, banderas, que vai derribar vivendas, que vai cortar fincas, que vai ter que ter unha intervención ese territorio tanto espeso en, en cuanto a formación que máis descrito unha e outra vez, ¿no? Que tipo de pacto, que está onde vou, hai que chegar entre as distintas corporacións, desde onde sale o tren hasta onde vai chegar, ese pacto que ten que superar cuestións políticas e que ten que ver o que é o vida da población. Aquí hai un consenso será, de que ahora mismo O nos gustaría, pero parece que la nuestra prioridad ahora mismo no lo Parece que tenemos otras prioridades más sinceras, más baratas, que hay que preguntar a la población. Si tuviésemos comportamientos eh, participativos y se le preguntase a la población de Galicia que prefiere 250 millones a fondo perdido para alto o 250 millones para avanzar o el eh, eh, tren tren evidente que la población galega <laughs> iba a, decir esto. Eh, por lo tanto, eh, parece que un problema eh, que, es muy difícil de resolver y que requiere un posicionamiento social, y político, que pase por encima de determinados intereses, incluso de intereses tomarse inmediatos, y asumir que si queremos resolver este tema va a tener un costo es decir, eh, que otro día en la, en la eh, de Reyes Rey hablábamos de que eh, aquella famosa reunión cuando se estaba formando lo trazado de autoría entre Coruña y el eh, Fisterra, ¿no? Y el director se, con la sede y dice, mira, eh, puede o por aquí, o ir por allí, o ir por allá, pero lo aire non puede. Alguien hay que fastidiarle indemnizarle, justificarlo o con lo posible, eh, pero, eh, no, podemos hacer eh, milagres. Y eh, a nosotros nos está pasando un poco esto, ¿no? entonces hay que tener una, una posición decidida y decirle, mira, coste que cueste, este tema hay que resolverlo. por otra parte, abundando lo que dice, y sabemos no, no he eso, uso la palabra, penso que tens que eh, eliminar unhas eh, eh, eh, diapositivas que puseche porque non vivimos do conto das pilas e eh, desgraciadamente en aquel momento eu traballaba na Coruña na posa privada na Coruña e vivía en Ferrol a tres minutos da estación de ferrocarril de Ferrol andar caminando e a tres minutos ou un pouco máis, cinco minutos da estación de, de, de ferrocarril na Coruña pois mira non podía ir en tren porque tratábanais que con todos os cruces que había era hora, en aquel momento prácticamente era hora e media eh, para ir de, de, de Ferro a Comunidad. ahora hemos nivelado algo pero prácticamente no, o sea, no, no é competitivo ¿no? e logo a cando calquer eh, eh, eh, mm, político de Madrid eh, di que este tema non hai que estudiarlo porque non hai eh, pasaseiros, viaseiros Hay que decirle que lo milagre es que haya un pasajero. Bueno, hemos dicho, cuando no hay servicio, no puede haber demanda. Eh, en fin, pero, eh, y acabo de bajar, eh, creo que hay que analizar el fondo tema, tema? ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, me habló de decir, la culpa en Madrid, la culpa es en Bruselas, la culpa es en Santiago de Compostela. Porque muchas de las ideas que tienes se así, aquí eu as escritado na tapa de, de, do goberno de partido na Consellería Política Territorial en moitas universidades habéis traballado precisamente en informes que lugar esos planes eh, que, que, que sin embargo non conseguimos levamos á práctica ¿no? porque va a oír a minhas vidas e as cousas eso non había algún máis? Bueno, non? Non, non, non, non, non, A ver, vou ser práctica. Eu non sei parar, nin... pero collo o, o proximidade, collo 4 días a semana, non teño coche, non podo telo, collo 4 días a semana o tren chuchú que vai dende Ferrol a San Sadurnino. Non hai mes que non teñan na incidencia que me deixen tirada ali en San Sadurniño incluso a noite que chame a Asturias e que me digan que non contemplan que teñen un transporte alternativo eh? outras veces sí envían un taxi ou envían un autobús eso en primeiro lugar eh? es un transporte público que pagamos todos eh? e temos igual dereito que calquera persona do Estado e non funciona. E iso, e vai, dende Ferrol a Ribadeo. Sí, sí. A Ribadeo tres horas. Xa, sí. Eh? Bueno, outra cousa. Teño un sobrinho que, tra... que de Coruña, non de Ferrol a Coruña, de Coruña ven a Ferrol, traballa na Bantia. Eh? Quere coller un tren e non pode. Eh? Teño unha filla que, que estudia en Santiago. Eh? Claro non temos coche, porque non podemos. E como, me, como a mí, que non me considero pobre, así, hasta aquí. Eh? E que vayan os convollos de Coruña a Vigo a reventar e que os, os deixen tirados porque resulta que non lles espoñen máis así de veces eh? e para competir como un bus como mínimo temos que ter a mesma o tempo, que falabas do tempo, eh? e pois, o meu tempo é meu. O mesmo que pode ser un transporte de Monbús de Ferrol a Santiago o mesmo tempo, de Ferrol a Coruña, como mínimo. A mí se me chegaría iso. Eh? Non ten nada que... Non ten nada que Agra, Agradece o... A ver, eu entérome, pero é que, é que moito, eh? Claro, a ver, e non quero ser demagoga, porque non, porque non, porque que non, pero é que, é que xa, a ver que pasa. Sí. A mí, tantas palabras, tanto non sei cuánto, pero, eh, mira, unha señora, unha señora que vai sempre, unha señora maior que vai a Pedroso, dame moita lástima, porque lle bota culpa aos funcionarios. Que os funcionarios que tamén, oh, eh, eh, e di, oh, es que non teño nin para, para, pas, sabes, vai ao hospital, porque é unha señora maior e vai ao hospital. Eh? Dende Pedroso, unha señora viuda, sola, e vai ao hospital. Dende Pedroso a Ferrol. E dile que non teñen nin para pasar, sabes, non un paso. Xa. Non, é eh, ser, a, ah, a, a, bueno, as pantallas non funcionan. Resulta que teñen competencias dende Asturias e non funcionan dende hai non tantos meses. pechan la taquilla un día también... Pero esto que? A mí de qué me están falando? Bueno, gracias por... lo testemunho, ¿eh? así. Sí, bueno, yo quería comentar un tema, un par de temas, o sea, que básicamente bueno, sí, porque es otras partes marítimas se mencionan los sitios normalmente, que carga de vivo. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está combinado. Sí, de carga a mano, de carga vivo mano vivo, sí. sí. está combinado sí, sí. los billetes, el de Vigo y el de fuera de Vigo, es decir, los, los elementos diferentes de, de gestión, ¿no? Pero eh, menos se combina con los horarios de alternados para los estaciones, pero los de, de bolsas, de calidades especiales, que está bastante. Eh, se puede que funciona y bueno, como podría funcionar en cualquier área de Galicia. aportando históricamente como y ¿no? Sin embargo, no estamos medios. Y en segundo lugar, quería poner una cosa también, porque se comentaba antes, o importante, eh, ver qué se pide es importante. Aquí estamos más o menos eh, comprometida con esta iniciativa. Eh, ¿Qué pedimos? Si pedimos ir a Madrid. Eso es. ¿Para quién pedimos eso? Eh, en, el cuando estaba por Barcelona en los años 90, a finales de los 90, había como unas tertulias pues, cada mes, un café eh, lo que ocurre de todo nunca hace la, eh, las randas que falaban se sentaba siempre de las universidades, ¿no? nos eh, pues convidaban a los alumnos, etc. Y, y falaban, un dos temas que falaban eran por dónde tenía que pasar a ver Barcelona, digamos, Madrid, París, por Barcelona, que era un tema, porque podía ser por, medio de la ciudad y tal, pero no digo por, por ese detalle, Porque para eles o AVE, desde o punto de vista digamos, científico, era unha alternativa ao avión. E máis nada. E en Europa se falaba en esos términos. E daquela en España só había o AVE Sevilla. Entón, como se trastocou todo toda a visión. ¿no? E E a miña pregunta iba no sentido de mm, Realmente, eh, sí podemos hablar de términos geográficos, eh, territoriales, urbanísticos, pero eh, a mí lo que me, realmente me interesa, y me pesa, yo que comentaba aí la compañera que acaba de falar, ¿no? los custos sociales y económicos que tiene esto. Para los habitantes de Ferrol, que teñen una las terrible, terribles, as empresas también, eh? eh frente os sitios que están vertebrados en Europa ou en España ou en Galicia que dizer, eh, mesmo os billetes de autobús son máis baratos porque ten que competir co tren entre Coruña e Vigo que, que entre Ferrer e Vigo que dizer, estamos falando de que nos custa máis movernos que por horarios eu son, imaginemos que tengo que ir un curso a IGA se non teñen coche non pode ir un curso e ten máis coches, en Ferrari máis coches que non estén a cidade non? que decir, todos esos Es justos, sí, sí. hay algún estudio que mida eso, que estime ese, gap entre ah, vivir en Ferrol y vivir en otro sitio de Galicia, no está ciudad de Porque sé, a, mí primero me preocuparía, ¿no? Cada uno tenga su experiencia, pero ese gap hay justo asociado a esta, a esta, a esta diferencia de trato. Mm, non coñezo ningún estudio, pero non digo que non existan. Habría que falar con compañeros economistas e podo falar con eles. Mm, evidentemente, a situación é de desventaxa clarísima, non? un pouco o que estamos dicindo sempre, non? Ese, esa marxilación secular, digamos, non? Eu estou completamente de acordo, vamos. Creo que, ademais, sempre que puiden, sempre o dixen, eh? que Ferrol está nunha situación de, e sempre o digo, eh, de desventaxa. Non sei se hai, porque aquí temos tamén compañeros que son ferroviarios e saben do, do asunto. Non sei se alguén quere falar máis. O... Sí, sí, é posible que eu meter a pata en moitas cousas, sí. Eh? Seguro. No, Seguro porque non son coñecedor do, no, pero, do sector. Sendo <laughs> el desarrollador, lo que claro. temos que agradecerte a profundidade coa que traballaxe esa exposición. Eh, centrados sabendo que precisamente queríamos falar das eiras do ferrocarril do país, de Galicia, pero fundamentalmente, sin querer localismo, das eivas da nosa comarca eh, de Eume Ortega, non? porque eh, tampouco sin a nosa comarca conectado con ferrocarril co resto do país non se vertebra tampouco Galicia co resto da meseta non? E, e tamén Portugal. entón creo que a, a exposición que visites ser moi profunda e moi completa nos dentro das nosas posibilidades porque por desgracia que tiña que haber en veces máis de asistencia non? Eh, vamos a mover a nosa conferencia a todos os niveles porque o que aquí se dixo ten calado e ten importancia y si asienten un veo a autos vamos a intentar que ese cabreo y esa conciencia clara, constatación de que favor estamos en comarcas, estamos marginados, que no se plantee solo en manifestaciones de cabreo y de, enfado, que las conocemos, somos parte de ellas, sino a ver cómo vencemos esa frustración, ese convencimiento de que por momento que nos quixemos, por momento que constatemos que una y otra vez se nos marxina, esto no cambia nada. Ese es nuestro problema. como variamos sabendo que hai datos, que hai estudios, que hai informes que acreditan que se pode e se debe millorar a situación, resolver. E que o problema tampouco é fundamentalmente económico, porque hai medios económicos, os costes, os investimentos tampouco son nada do outro mundo. E se ahora, por certo, se poden habilitar 1.400 millóns de euros para a guerra, pois se poden habilitar cartos, verdad? E ahora, a mellor, temos combatir tamén eso, que se nos diga tal de pH, porque a mellor había cierto se reconocen a nuestra reivindicacións, pero no en el momento de investir en rentabilidad social y en derechos económicos y sociales que son políticos Pero eso es porque eh, seguramente eso va a presidir el debate en los próximos días, semanas meses e En cualquier caso, nos vamos dentro de nuestras posibilidades a desenvolver toda esta campaña y a dejar claro que frente a la resignación hay alternativas y vamos a ver si esa sociedad civil é capaz de imponer o seu criterio frente a cálculos electoralistas e a eh, planteamientos economicistas eh, tamén hai un trasfondo de privatización ¿no? dos servicios ese é tema para outra ocasión quizás pero que la única posibilidad de inclinar la balanza para que non se nos siga tratando como una comarca, como unas comarcas en declive porque eso que digo o, o mapa ¿no? seguimos sendo a comarca en declive, sin que se teña en conta o peso demográfico, e económico que temos. E de locos, unha oligarquía como española que siga pensando que unha comarca lumanosa non precisa investimento para despois sacar outro tipo de rendibilidade. Se nos sigue dicindo, en todo caso, isto, que como non somos rendibles, e de locos tamén que despois o investimento que se fixo no eh, porto exterior, non se siga eh, planteando entonces para que ese investimento que solución bueno, non me rollo hai máis xente aquí que debía falar a mellor non o fai as horas pero en calquera caso intentaremos que toda esta situación de a constatación da situación non se queda en resignación e vamos a seguir con unha seguinte fase aberta, unitaria, amplia e rural para que aquí se expuso se traduzca en movilización e impresión social para conseguir resultados e pensando, como xa decimos muchas veces que las batallas que no se dan sí que son las que se dan ¿Tiene alguna pregunta más? Bueno, desde la Universidad estamos ahí para lo que te O a disposición. Hola, yo soy, compañero ferroviario. Eh, he participado en estudios con como representantes de Comisión obreras, sí. Y bueno, coincido prácticamente en todo el, estudio que se ha hecho, todo el planteamiento que se ha hecho, alguna por porque aparte conozco muy bien lo de Vía Estrecha, he estado 40 años trabajando en la Vía Estrecha, como profesor, conozco toda la problemática, lo que he dicho la compañera antes que ha hablado, y las situaciones insostenibles y bueno, lo que acabo de decir que em, tenemos que la ciudadanía de tomar conciencia de la situación que tenemos. Aquí en eh, Ferrol, la comarca de Ferro aunque yo no soy un gallego, pero bueno, llevo muchos años aquí, considero que la comarca de el eh, tema es que tengo la conciencia de que nos tenemos que movilizar de, cuanto antes, porque esta situación tiene el tiempo. Yo con una anécdota. Yo vine aquí a Ferro en el año 82. En eh, aquel año que se hablaba del paso de tantos. No sé cómo estamos, porque el de tantos, una alternativa que sabe y, después pues he coincido casi casi con lo que los planteamientos las opiniones que se han dado aquí en este país las infraestructuras las diseñan las grandes constructoras y como el tema de autovías pues está muy ya agotado pues hay que llevar en la alta velocidad y después otro detalle que yo lo conté en otro foro aquí cuando fueron de el puente de las tías se puso un gran alternativo por ferrocarril, con transporte gratuito hasta Valladolid, con transporte de autobús, etc. Cuando se terminó el de las Pías, Renfe tenía la idea de mantener no todos los servicios que de aquella época, pero algunos. Y automáticamente al día siguiente, Renfe lo publicó en la prensa, y automáticamente al día siguiente salió, en este caso, Arriba, que era la empresa de autobuses, que si Renfe mantenía el ferrocarril la mismas salida, tenía que despedir a 35 conductores. Y que Audasa, bueno, no sé si Audasa o como en autovía, la autopista tenía que subir los camiones. Y automáticamente el jefe dijo que volvió para atrás y se acabó. Y vez de esas podemos tener, bueno, yo en algunos foros que he estado he contado muchas cosas porque tenemos mucha información. Desde comisiones, no porque se ha pero bueno, hemos presentado en el Parlamento, los empresarios y tal, algunos planes, unos proyectos de cercanías para las comarcas de Ferrol, Ferrol Coruña y Pontevedra Vigo. En algunos sitios, pues bueno, nos han hecho más caso que en otros. Y al final, lo que decía antes, eh, aquí, pues como la Junta no tiene competencias en ferrocarril, se tira la los de Madrid, y se, pasa la planta, y así está. Entonces, bueno, ya la conclusión es que que la Ley tenemos que tomar conciencia y si no hay una movilización del sonido que se, que se ocurre, lo que se diga, pues, con, manifestaciones, con eh, presionando a, los políticos que se hacen que presidentes, pues es la única manera que, que yo entiendo que tenemos que salir de, este, esta historia. Simplemente 30 segundos. Eh, en primer lugar agradecer a los organizadores, bueno, yo soy ingeniero de caminos y conozco bastante este sector, y agradecer a los organizadores por la calidad de los ponentes y también solo muy breve eh, lo que se haga, la sopa hay que tomarla caliente. Yo creo que esto no se puede enfriar más y todos los que habéis iniciado esta semilla, eh, cuanto antes eh, para la organización, eh, mejor, porque con esto que puso el que puso el ministerio se ha encendido mucha mecha y creo que es el momento porque se sigue tratando todo. Eh, yo digo, poca gente joven ha algo que me entristece un poco porque al final no conocemos tanto la problemática quizás, o hay mucha gente joven que se conforma con, con poco, pero sí que creo que va a haber una respuesta porque eh, somos muchos que hemos trabajado trabajar a diario de Coruña, somos muchos los que necesitamos movilidad y creo que va a haber una respuesta en la calle que va, a, ser significativa. Y lo que sí considero que es importante, ya que se ha sembrado esta semilla, eh, aunque se han sembrado otras muchas, pero bueno, ya que que parece que a tener una respuesta que cuanto antes mejor. Y, bueno, non sei se hai alguna pregunta máis, xa se nos está facendo tarde. Eu quería facer unha, última pregunta ao Tom. Eh, por que crees de desinterés da xunta? Eh, crees que por motivos económicos, presión, se fala moito aquí, xa se falou da presión de Audasa, de Mumbús, eses lobbies que presionen para que non haxa ferrocarril de cercanías en Galicia. Por que crees que a xunta non ten... Si, por que gañas eleccións igual? Por, cale, o, por que crees? Bueno, penso que hai moita inercia, non? E o modelo sempre se basou nos, nos autobuses e efectivamente hai, presións, hai grupos de presión, está, está claro, evidente, non? Pero ademais como se decía antes, la Junta puede eh, crear una compañía galega de, ferrocarril, que sí que pode, el Estatuto de Autonomía dio, y e que podría perfectamente facerse, negociar a costado, hacerse cargo, por exemplo, da vía estreita, no de Ferrol e a o podría construir nuevas vías, claro que sí. yo creo que hay un desinterés, eh, en parte por inercia, en parte por, por que tenéis, es eh, decir, hai unha continuidade de, de moitos anos esas políticas y e luego pues, posiblemente haxa intereses non, non hai que, non hai que esquecer, non? Logo tamén, un pouco tamén se vende esa idea de que Galicia é un territorio moi disperso, que hai 30.000, 31.000 núcleos de poboación e, por lo tanto, o autobús é o único xeito de chegar a todos os núcleos e tal. Eso realmente é unha falacia, porque eh, nun sistema de transportes integrado, o tronco principal, o máis importante, ten que ser o tren. E a partir de aí sí que ten sentido autobuses, por exemplo, o modelo de Suiza. ¿no? O modelo de Suiza ten ferrocarril estructura del territorio entre todos os ciudades, cidades núcleos más importantes y luego teñen o bus postal este famoso que llega a todos os recursos pero eso era quizá o transporte no. eu creo que debería ser así y también una reflexión cuando eu estudaba eh, era mucho más barato ir en tren eh, que ahora, eh, y entonces íbamos en tren y ahora es lo revés ahora es mucho más barato ir en autobús también, por qué pasa esto? a mellor habría que decidir poñer máis diñeiro para o ferrocarril non? é unha cuestión básica non? porque eu acordo que cando viaxaba entre Santiago e Coruña viaxaba en tren porque era moito máis barato que o bus e agora é ao revés <laughs> entón tamén iso é un tema que aí o Estado ten que, que, ten que intervir non? ten que, agora, bueno, temos a política esta de dos abonos e tal que, que é interesante non? pero a ver se si ten continuidade unha discriminación positiva a favor do ferrocarril que é fundamental, non? aí están as obligacións de servizo público tamén non? e tamén disculparedes se metín a pata en algo, eh? porque eu non son no, nin enxeñero, ni ferroviario, nin falo coa maior das, das molestias posibles. Bueno, moitas gracias. Eso non decir que vamos a continuar con, con esta tarefa ou que nos plantexamos a facer un documento de mínimos a presentar as entidades sociais e as administracións da comarca para ir priorizando os temas máis importantes que creemos que, que iso é fundamental agora e bueno, pois seguimos e que remate esta vergoña como decía Castelao Bueno.